tukha Hi bye. Pagsata ng mga naminaw karon. This is Mary of Mindanao. I am an avid reader of this page and I just wanna share my own story here. I hope that you will like it. Way back in 2019, I went to a bar with my cousin. Wala pa si COVID at tong panahon na. I was so broken hearted that time kay my boyfriend for almost 5 years na hibawan na ako nga nag-cheat. He cheated with my own cousin sa father's side. Just imagine how devastated I was to know na napabrusan niya akong cousin niya 7 years younger sa mua. But I am not here to write about that. Shucks, that was almost 3 years ago. Sumoto. So, perte kadakong skandal to sa moang pamilya. Medyo nagka-conflict among family ato. Makaulaw kayo. Akong cousin sa mother side bagong uli adtong time gikan sa Australia. Niyanhira siya for vacation. Iya akong gikuyog hanga maglingaw-lingaw ko numi. Nabot mi adtong place nga elimnan nga naay video kay. Hugyaw kay didto og nawala gamay akong kagol. While nag-video kay sila, ako pod perting inom Yes, dili jud ko mainom sige. But that time, mura gitubig ran ako ang mga beer. Gipasagdan rapod ko sa akong cousin kay she knew that time how devastated I was. We were with her college friends back then. Lingaw kay sila ug ako pod makatawa nga naminaw sa ilang mga kabuang. Magsadihang mga 11pm na to. Nainiabot nga grupo sa mga lalaki ug naglingkod tapad sa mong lamisa. They were all well-built Lami jud og mga lawas. Kana mga lalaki nga murag sigig gym? Ang mga namong dili man jud kaayo kog gwapuhan pero madala jud sa ilang sex appeal. Kani akong kasin gisiko dayon ko. Medyo lipong na jud ko adto og ganahan na lang ko nga matulog. Then mitubag ko nga yes nang. Miingon akong iagaw nga naay mga gwapo nga nabot bingo, mga lamion og durog katawa. Akong gitanaw tong mga lalaki og true man jud pod lamion jud sila. Mitubag ko, ngihilom di anang, nanakaiba na ha. By the way, minyo naman ni akong cousin sa Osaka, Australian. Then mitubag siya, nga taros, para imuha manggod na. Then may katawa siya. Mitubag na lang po kog, buang oy. Then nagpadayon sa lagpangantaw, ako po sige inom lang. Nabot sa time nga kaihiyo na kay ko. Magpakuyong tako sa kong kasin mag-CR kay mahadlok ko, basig na ihubog dito, og marepan ko. Inana ko ka-advance mag-isip. Pero nawala sa mong table og tuas sa gawas kinay katawag. Iyahagurong bana ang nanawag. Motong nananghid na lang ko sa friends sa kong kasin, mingon ko, nga timay, mag-CR sa kuha. Mitubag siya, nakuyugan na lang tay kabi. Pero mitubag ko, ngayon na ti oy, I can handle myself. Tumiingon siya, kapag sure ba. Then I smiled at her and tried my very best nga dili magbarag-barag kay makaulaw. Pero kung pananaw jud atong time kay gaduha na. Pagabot na ko sa CR, may gali kay walay tawo. After o gamit nagkadisyon ko dili sa mobalik sa table namo. Ako rang gisinyasan akong kasan nga mogawas sa ukadjot. Medyo naglain manggod akong ginhawa ganahan ko makasinghot og hangin. By the way, duol ra itong ilimnan sa dagat mong fresh ang hangin. Na yung mga nakapark dito nga itom nga Hilux og sa kong pagkabuang, nisakay ko sa likod. <laughs> Dito ko naglingkod-lingkod. Good thing na ay murag blanket dito. Linaw kayo ang dagat og langit adtong tayma. Lami kaayo mag self-pity. Mga pila na ko kaminit dito og sa dihang ni Andar man ang sakyanan Perti na kung kulbaa. Nagdali-dali jud kog panuktok aron makadungog ang driver. A good thing nadungog ko niya. Dumingon siya, nga what the F? Who are you? Yates, gisinghagan ko niya. Hala, mao ni ang kauban sa mga lalaki ganiha. Mitubag ko, nga sorry kay sir, nagsenter ako dari, munaog na ko sir. Og duro kog katawa, kanaliging nakainom na. Inmingon siya, nga hubog kamis, mitubag kog, dili man. Ug sa akong pagakurat ni Saka man po na siya og nitapad na ako. Inmingon siya, nakabalo ba ka nga dili maayo mag-inusara ang babae labaw nagubog? Mitubag kog, I know. Nipiyong ko kay humot kaayo akong tapat. Yatis, mora man kog naman niya ko eh. Bitaw, wala akong kasabot sa kong kaugalingon. Basta ni sandig ko niya og nihalog makaulaw hunaon-naon. Wala na jud ko nagunahuna sa konsekwensya sa akong gibuhat. I was been in a relationship for 5 years but I am a virgin. Mogor gibiyaan ra ko niya. I kissed that hot stranger and to my surprise, he responded. Dala na jud to sa ginom og broken-hearted na ko adtong tayma Perti na nakong palami niya. Makabuang man pod iyang kalamioy. Ahak pod kaayo kay lami pod siya muhalok. Napaylawas nga lami halugon. Patay jud ko sa parents na ako. Ang mga kamot adtong lakiha bisan asa na napod. Giuwag na pod tong tawhana ba. Nimingon siya nga let us go somewhere. Ug sa akong kabuutan, niantok pod ko Pagsakay na ako sa sakyanan niya, nag-text ko sa kong cousin nga dili na mobalik kay nakitaan po na ako akong friend sa high school. Nag-send pa kog selfie niya para makabalogid siya nga okay ra ko. Perte na akong pamakak niya. Si Mr. Stranger hat na kayo. Sigig naghikap-hikap bisag nag-drive o ako pod kay perting pabuyag. Ako pa'y namili asa may mag-check-in kay mahadlok o makitaan sa kong kaila nga nisulod nga na ako'y kuyog nga lalaki. Gipili na mo ang medyo dili kay sikat nga hostel ug didto na mo gihimo ang milagro. Nagkapangyawa jud ko kay agi sa kalaminia. Hinay-hinaya na dong kay virgin pa na. Ako gid siyang giingnan kay basig makaingon siya naa na ni experience Ug tuod man ginayhinay ra pud jud biya niya sa kinahunhan. Pero ang mga sunod ahaka. Mura kog mabali. Mo nang pagkaugma na udtuhan kog mata. Lami pa kayos pamati ng kainit sa kontapan. Yes guys, bisag hubog ko, kabalo ko sa gigamaan ako. And so far, wala ko gamahay. Maybe na ay gamay, but I can't turn back the time. I enjoyed it and I know he is too we both enjoyed it. Naghinay-hinay kog bakod para dili siya makamata. Ulaw na kayo eh, basig mo hangyo pagkausa. Bitaw. Naligo jud ko daan kay humot kay kong lalaki. Basig mapalayas ko sa inahan nako. Paguman ako sa CR kay nakuratan ko pagawas na ako kay si Mr. Stranger naglingkod ug naghulat sa kong pagawas. No choice na ko. Ingon ko, na good morning, mogamit gamit sa CR? Available na. muna na lang ko gawa sa. Mitabag siya, nga dungan rata. <laughs> Yatis, guwapo manday po dining tawhana. Makadumdum lang ko sa mga gipang buhat na mo. Huwag ako siyang giingnan. Ngayon, oy, kabalo raman ko muli. Tinungutan na siya, nga tagaasa day ka. Sus akong brain cells to perting huna una dayon unsay lugar nga pwede nako gamiton. No way nga mutug-an ko niya sa tinuod oy. Sumoto nga namaka ko niya kung tagaha ko. Then mingon siya nga ihatod na tika. Itubagpog ko nga ayaw na ligi. Okay ra ko. Promise. Then mingon siya nga insist. Let's go. Mag-branch sa langta. Wala na ko'y nabuhat kay ginahawira naman ko niya sa hawa. Sweet kayo may bisag wala pagali may kabalo sa mong mga ngalan. Gidala ko niya sa usa ka seafood house. Hapit na magudpod to alas 12. Nagtaksa na nako kong parents nga madugay ko uli kay nakiglaag pa akong friend sa daga. Nasabot tapod na ako akong friend. Ako or siyang gitsikahan. Grabe na jud na akong kabakakon at mga panahon Actually, dili kay ko hilig og seafoods. Pagkamahala raba sa presyo, maong wala na lang jud ko nagpabebe. Ikaw na lang ko. Wala raba jud ko ikabayan. Well, nagulat sa mo orders, ako kay busy sa akong phone. Grabe kay makatutok tawhana. Mura man pud tag hilison. Pero sa akong pagkakurat, nitapad na siya nako. Iyahang kamot, nigakos sa akong hawak ug iyahang gilin iyahang ulo sa akong right shoulder. Kamo na bahalag imagine oy na istatwa jud ko sa kakulban ako. Yatis. Wala raba ko'y perfume kay nalimtan ako. Nya siya kay perting humuta. So ako siyang giingnan, murag close ra kayo ta. Mitabag siya nga mas close pata gabi eh. <laughs> Leche. Ako nahuna lain na gipadulngan. Mitubag na lang kog bitaw og nag-fake laugh ko. Mayo gani kini na among giorder. order dito na dayon ko nakadumdum nga gigutom manday kog ayo. Agi jud to sa alcohol gabi. Murag walay sulod akong tiyan. In fairness ni Mr. Stranger, sweet kayo siya. Sigig pangutana unsay gusto nako. Lami na kay Inon nga siya mooy akong gusto. Bitaw, pag humana mo kaon, nang hagit budget jud siyag panglaag. Gidecline na jud nako kay murag sobra na pod kayo. Pang one night stand rabia jud tong akuha unta. Nag-insist siya nga ihatod ko niya. Nisugot na lang ko kay dili man pod mao ang lugar nga akong giingon. Pagabot na maadtong naaidalan nga nag-cross, gipastop na nako siya. Tinungutan na siya, "Kantari na inyo ha?" Mitubag ko nga, "Oo, sir. Kantari na." Nakatabang rajud akong pag-apil-apil sa theater sa college pa ko. Mayo kay ko nga mo acting. Nangutana na siya, Asa dapita? Mitubag ko diha pa sa sulod sir. Ayaw na ko ihatod kay basig mahibulong akong parents. Nanguta na siya, sure ka? Then mitubag ko, yes sir. Nagdali-dali jud kog ang bakil sa seatbelt. Mugawas na unta ko pero sa pagkakurat na ko, gibira ko niya o gihalukan. Mura manig na adik tawhanan ako eh. Ako pod kay gusto pod. So narespond ko. After pila ka minutes, ako na jud nga nibuhi kay basig madala na pud ko ani niya. Ang siyang gingnan, nga muli na ko sir, salamat. Then mitubag siya, wait sa langgod, asay name nimo? Mitubag og Mary. Mary? Then ingon ko, nga Mama Mary. O gadali, dali ko gawa sa sakyanan niya, walay lingilingi. Kanang medyo nakalayo na ko, pasangin lang kog pangutanas tindahan kung kaila ba sila ni Dayan bisag wala biya jud ko kay lapon. Mga 20 minutes kong tinambay adtong tindahan na sa kahadlok na ko nga basig tua pa si Mr. Stranger dito. Nay mga bata ni Labay akong gisulan og 20 para tan-awon kung naabay sakyanan nga itom didto silang gawa sa crossing. Paingon sa bata nga wala, kadali dali na dayon kog lakaw og naghulat og sakyanan. Paguli na ko sa mua, may gali wala silang mama og papa. Dali-dali din kog kaligo og ilis. Mga hapon ako kauli, ug kapoy kayo kong pamati. Mura ko gikulata. Nakatulog ko og nakamata nga gabi ina. Gayo ko pangutana sa kong parents kung asa ko naglatagaw. Ako kay pertipod og pamaka. Alangan mo ingon ko nga nikuyog ko sa lalaki nga wala ko nakaila, unya nakig-sex ko. Basig mapatya na noon ko nila. Nisalig man po sila nako kay dili biadjud ko tantong bad daughter. Talagsar kay kumulaag. Bisag na ako uyab sa una nga sigig panghagit og laag. Yatagan po ko nilag time for myself kay lagigikan ko sa breakup. Gikan adto sige na sa akong mga friends. Pero wala jud ko ni usob adtong kabuang nako sa una. Nag-focus na lang ko sa self, a family, and career. Good thing wala ara jud ko na boros kay dako jud kaayong istoryahono na po. Wala na po nag-abot ang mga dalan ni Mr. Stranger. He was just my glimpse of happiness. I will forever remember him. Then fast forward, June 2019. Kasal sa akong sister. By the way, akong sister kay police as well ang iyahang mabana. I was her maid of honor that time. The whole family was busy that time, even me, kay gipanindigan man jud nako akong pagka maid of honor that time. Haskang bugata siyang wedding gown. Good thing the wedding went smoothly. Sa reception kay dili na kay ko busy maong nakachika-chika na ko mga bisita. Natural nga tabian man jud ko maong dali ra kay ko makasodog tawo. I was done eating and talking to my sister and her husband when a group of guys came. Medyo nataranta akong sister og iyang habi kay ang mga naabot kay senior daw nila. Gitagbo nila ang mga naabot o kay ako kay dakilang ashertman ni Kuyog Pod. Dala chismis ba? I was busy holding the gown of my sister og sa dihang paghangad nako. Mao man jud ko'y pagtagbo sa among mata ni Mr. Stranger. Nataranta jud kog balig 100 atong orasa. Nakapangletse jud ko sa kulba. Siya pod kay perting tutok nako nga murag dala kasuko. Nahadlok na lang jud ko niya. Police dayto siya. Kada ganon Kadaganon nakaiko og magtago nilang tanan pero kabalo ko nga mahibulong pud ning igsuon ako. Good afternoon sir. Thank you for coming. Darita sir, mga onta. Nadungog nako nga sulti sa akong brother-in-law. Dingi congratulate sila. Then mitubag akong igsuon og thank you sir. Og ingnan ko sa akong ate, nga be, palihog kog ingon sa caterer nga magdala og extra plates diri sa table. Nasuguan pa jud noon ko, imbis magpuyo na lang ko sa table namo og dili na jud maglakaw-lakaw. Ako siyang itubag, nakapoy na ko te. Mingon ako ate nga, sige na, last na na, pwede na dayon ka magpahulay. So no choice ko kung dili mo to. Igo rajud ko naghatag og instruction sa caterer og nikuyog sa table sa akong mga friends dili na kumubalik pa didto kay naa likod sa mong table ang table nilang Mr. Stranger. Basin mo ambak na lang kog swimming pool dari sa reception aron dili na jud may makita. Sigo Plat niya og sige na ko siyang makita ang nagtutok jud nako. Kanabitang totok nga kulang na lang panitan ka. Mura man pudkog na ay sala na noon ani. Dani miingon sa kuha nga hoybi, gitawag ka didto pag-assist o gahatag sa envelope para sa sayaw sa bagong kasal. Tumitubag ko nga ikaw lang tibi, kapoy nako. Dan mingon ta siya nga buing, ikaw ragod, si ate ni mo si tanaw na dere. Pagkita na ko sa kilay nga nagtagbo sa kong ate, gadali-dali judayin kong tindog. <laughs> Hakaligi ani, nakulbaan na kay ko. What if duolo niya silang mama og tug sa itabo na mo? What if naa siya'y istoryahan bahin sa nitabo? Ang worst is kauban niya karon. Taku ang ulaw jud nako. Gitable-table table manamo ang panghatag sa sobre og natsambahan jud nga ako mo'y makahatag silang table. No choice ko kay basig mahibulong tong mga pulis nga gilabyan ra nako ilang table. Mga senior ra sa akong ate. With a bright fake smile, niduol ko silang table. Umiingon na, Good afternoon sirs, maghatag kog envelopes. Dinay nang utana, You are Joe's sister? Itabagkog, yes sir. I politely replied. Pinanungutan na, nadalaga pa ka, miss? Medyo na-awkward ko siyang ug agi sa kulba na ko, lahi akong natubag. Tubag ko nga, engaged na sir. Silang tanan except ni Mr. Stranger na nga tawa. Hala, saya nga man. Naunta ko'y pagumangkon nga ulitawo. Police po to. Tumitubag ko, nga ulahin na dyan sir. With matching ngisi kay kuniya. Gisiplatan ko si Mr. Stranger og duro siyag tutok gihapon ako. Dili man maulaw eh. Motong after that, nihawa na ko og nag-assist sa program. Nalingaw biyapod ko, hangtod na abot sa throwing of bouquet. Tanang dalaga gipadto sa unahan. Apil na ko. Ako mga cousins og friends, perting kansyaw nga mura jog mga nabuang. Naulakog sa mot, wala jud ko sa mood mo apil unta pero kung ate sigig panigag mata. Gipalibutan na mo ang bride while siya kay nagsayaw-sayaw sa tunga. Feel kaayo sa kong ate ang moment. Gipahulbot mi daan og number sa papel og pagka-stop sa music dungan mi nga tan-awon among nahulbutan. Pag-stop sa music, gi-announce dayon ni ate iyahang napili nga number. Iyahang napili kay number 20. Pagtanaw ko sa papel nako, Siga jud ako mga mata ahaka. Ako maoy nakahulbot sa number 20. Pagkahibalo nila nga ako, perting kalingasa sa palibot. Duro nalagkog katawa sa kabuang nila. Gipalingkod ko kadyot o gisunod ang throwing of garter. Samot akong <laughs> Samot akong kakulba kay ang mga nangapil apikig dagway. Ready na kaayo sa ilang camera ako mga friends sa akong reaction. Pero ang pinaka-intense adto kay ni apil Mana si Mr. Stranger. patay na jod. Sa tunga, jud na siya ni pwesto. Og klaro kaayo ang kalagyo nila sa ubang napil. Sa height pa lang, labaw na kayo siya. Daghan kaayong gipangkiliga. Ang MC pod kay bakla, perting kisay-kisay, nahimuot na lang ko nila. If they will only know unsay past na mo atong tawhana. Kaning bayaw na ko, lahi pod og tripping kung kinsa man gali ang maka 100 push-ups maoy makakuha sa garter. Ahak, panglas kayo siya. Nagtanaw pa sa lawas ni Mr. Stranger. Kung dili gali ni kaabot og 100 push-ups, walay pulos siyang muscles. Sa first round kay tulo sila ang nakakuha. Leche. Apiki jud og nawong tunduha. Kay tulo pa man sila, Nakadisyon akong bayaw nga kung kinsay makuhag 100 push-up sa pinakagamay nga oras, maoy makakuha sa garter. Pang last gihapon si Mr. Stranger, ang mga babaye og binabaye didto excited kaayo. OA ra kaayo ko kung muingon ko nga wala ko ganahay sa ko nakita. Pag-abot na nga siya na'y mag-push up, nitanaw pa dyan na siya nako pero ang kinanawan murag mo patay ligi. Naa na siya gihonghong sa kong ati og bayaw o kalit lang nga nilingi akong ati nako. Nakulbaan ko kay basig nitugan siya ba. Gitaasan ko kilay ni ate. Gikunutan lang siya na kog agtang. <laughs> Ahak na jud. Pag push up niya, perting kahugyaw sa mga tao. Patay kayo, lami kay siya tanawon jud. Makadumdum lang ko sa gabi ina mo. <laughs> Bitaw. Unexpectedly, siya mo ay nakakuha sa garter. Ako mga friends, perting paniagit namula ko sa kaulaw, ahaka. Kanang naglakaw pa lang siya padong nako, nagkurog na akong tuhod. Ahaka po ni MC kay gi-interview pa man kadyot. Excited na ba ka sir nga makita? <laughs> Excited na ba ka sir nga makita sa legs ni Ma Mary? Yati jud kayo. Abi na kog dili mo tubag but with his makahulog panting nga tingog miingon siya nga nakapahugyaw sa mga tao. I've been waiting for this. Huwag nitanaw na siya nako. Ang mga tao, perte, kakilig. Ang tinod ako po. Oy, Miss Mary, haba ng hair. Mitubag ko nga hilom oy, dala katawa. Tinungutan ang MC, huwag sa name ni ma sir. Mitubag siya nga Gabriel. Then mitubag ang MC, nga apel name ni ma sir Guapo. Single pa ka sir? Mitubag siya yes. Then mitubag ang MC, nga oy, may chance ahak jod bayota. Niluhod na si Gabriel nako, ug akong madumduman kay ang mga pagluhod niya nako at tong gabi una. Pagkabua nga jod kaayo sa utok nako. Wala jud ko'y lihok-lihok, maong siya na lang mooy nagpataas akong saya. Kanang gahinay-hinay siya pataas sa garter sa akong legs, ug ako pod kay nanindog jud ang mga balahibo pagkainita sa akong nawong sa kaulaw, samot na sa mga masyagit sa mga tao. He stopped on my mid-thigh and I was so shocked when he simply caressed my lower thigh. I don't know if nabay nakabantay basta kay Mora judkog na kuryente siyang gimo. Lami kaayo mamalikas. He smirked at me before he stand and helped me up. Naapay pa-dance together with the newlyweds patis kaayo kay kung makahawid mo ramig uyab. Kanabang ako mga tutoy na pisa na siyang dughan. Mapatay na jud ko sa parents na ko ani. Tinungutan na siya, do you know the song of Maroon 5? The song Animals? Tanang balahibo jud na ko kay nanindog siyang honghong. Yan ako siyang giingnan nga please, undangi ko. Mingon siya, Baby, I'm praying you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals. He sang on my ears, nakabati ko kakulba siya hanggingon. I looked at him and I was terrified on how psychotic his face was. Kana bang nawong sa killer nga gwapo? Ahak. Ako siyang giingnan, nagkikulbaan ako nimo. Then mitubag siya, ngayon need to. No one ever lied and played with me, Miss Mama Mary. Buing, then mitubag siya, ngayam. After sa mong sayaw kay gidali-dali jud kog palayo niya o gitagbo akong boy best friend. Pulis pa ni siya og bag-o lang ni graduate. Pagduol jud nako niya kay gihalog day nako siya. Nanguta na siya, "Unsa man ka?" Then ako siyang ingnan, nga ahak, halog akong balik diha ayaw ko pakaulawi. Bisag na hibulong iya akong gisunod. Ako siyang gipadto sa table nilang mama. Super close man good food kaayo among parents good. Abi sa uban kay maguyab mi but we opted to stay as friends. Wala na jud ko nagtan-aw sa table nilang Gabriel. Grabe nga heart attack ihang yatag sa kuha. Murag anytime ba kay maghimo siya dili maayo. Nahuman ra jud ang reception og nanguli na ang mga bisita wala na pod ko kabantay sa grupo nilang Gabriel. Basin nang uli na pod sila. Nangutan akong mama, muli kag bi? Mitubag ko nga gikapoy man ko ma. Check in ra ko diri ha, pwede? Then mitubag akong mama, nga kuyog na lang namo ni papa nimo. Then mitubag ko, ngik, dili na ta masigoy. Asa man ko ibutang sa top. Then miingon akong bayaw, nga diri na lang na siya Ma pagkuha na lang og isa ka rumbe. Ako ray bayad. Timingon ako mama, nga sige basta, bigod ha. Mitubag ko nga yes mother. Sa moto nga nanguli na silang mama. Gabi namang good pod na human ang program and ang tanan kay gikapoy. I only stayed in my hotel room that night and no plan to go out kay agi lagi sa kapoy god. Also, I am afraid nga magtagbo ang mga dala ni Gabriel nga hangtod karon madungog paghihapon nako iyahang gisulti. I was busy scrolling my social media accounts, uploading my pictures sa wedding ug sa dihang naay ni Kalit nga nanawag nga ano number. Out of curiosity akong gitubag. Kung ingnan, hello, kinsa ni? Nanguta na siya, asa ka? Nahibulong ko sa caller, kinsa day ni? mitubagrasyag, asa karon, wala man ka ni uli sa inyo ha. Aha ka, pagka-creepy niya. Gipalungan nako siya, bahala gid siya. Gi-off na ako akong phone ug namalong sa suga. Aha ka, matroma man pud ko After 30 minutes guro tong nakuratan ko sa tawag sa landline. No choice kun dili tubagon kay sigig panawag. Bang miingon, Good evening ma'am. Sorry for disturbing you. This is Jessa of the reception. Ma'am, your boyfriend is here looking for you. Ganiha rani siya dari ma'am. Dili daw ka makontak. Natingal ako, kinsa man intawon akong yaboy. Dila ko siyang giingnan, nga paki-describe daw miss. Kabalo ko nga nahibulong tong receptionist pero no choice ko. I need to clarify something. Pagingon pa lang sa receptionist nga gwapo og taas, no doubt nga si Gabriel Judayon ang nasulod sa kunahuna. Naunsa naman yung tao ni siya, oy, wrong decision jud ning magpabilin ko sa hotel. Then mingon ko, nga ing na-miss nga ugma na mi mag-istoryahanay. Gikapoy jud ko sa kasal giniha. Salamat. Ay hang up, bahala na ang receptionist magproblema at tong tawhana. Agi sa kapoy kay nakatulog na dayon ko bahala na sila adtong tawhana. Sumolay ito. Ngaagi sa kakapoy kay nakatulog na dayon ko. Wala dyan ko na bothered nga sudlon ko niya sa room na ako. Buang na jud ko mahitabo na. Unsa man siya, anak sa presidente. Pagkaugma kay mga alas 10 na ko nakamata, gikapoy jud kay ko nga to the point lami pa iligid-ligid. Pero na may ginagmay nga hikay sa balay para sa kaila namo nga wala niya to sa kasal sa kong ate. For sure ako mga yaan, adyo dito. I turned on my cell phone and saw lots of messages from my ate and of course from the unknown caller who turned out to be Gabriel. Nabuang na jud guro ning tawhana. Niadto na ba ko kalami para balik-balikan niya. Gi-ignore na ako iyang mga messages. Gi-delete na ako iyang mga messages and number. Likayan jadyan ako, kay dako kayo siyag tintasyon. Basig makakanta kog tokso sa video kay ane. I called my sister kay mura high blood na jadyan ako. After pila ka rings, itubag siya. Hello my dear sister, how's the honeymoon? Itubag kong ate, nga hello your face, asa ka now? What did you do last night? Isog kang bayhana, basig wala na dong gaban. Ako siyang gitubag, nga chill lang, gi-off na ko akong cellphone. Super kapoy ko yesterday. Why? Nga no, bakit? May tubag siya, nga gosh Mary. Did you know what trouble you made yesterday? What's with you and Sir Arya? Yatis, si Gabriel na pod. Unsa naman pod intawo ni oy? Ako siyang gitubag. I don't know him. Ngano gudi ay? May tubag akong ate. Nga hoy babae, Nanawag siya ni kuya ni mo gabi eh, asking asa ka. Hoy, ayaw jud pamakak makakna ko. Knowing sir, dili jud na siya mag-joke-joke. Unsan man pod nga trouble imong gisudlan. I rolled my eyes og grabe pod kayo oy. Eh. Tabag ko sa kong ate, nga naambot niya, basta wala ko kailan niya. Sige, goodbye kay mo uli nako. Ito bag akong ate, nga hi ambot lang dyan ni mo Mary. Bantay jud ka anang kabuang nimo. Nagsabot na taan ng pulisa. Ayaw jud paawat nila. Amping sa paguli. Sumpahan man tanan ko nga ngano man lagi ikaw kay nagpailan. Bitaw, after sa tawag na stress na pud ko na Unsa man intawon tong toyo niya nako eh. What we had was a plain sex. Basi ganahan mo otro. Kayahay niya. So after preparing all my things, nag-check out na ko. Pagawas na ako sa room, perte na akong kakurat. Si Gabriel na asagawa sa room na ako. Lami ibalik og sulod og magtago. Mura kog nataranta niya. Siyang ingnan, yawa jud ka. Nagunsa man ka diha. Nag-change work na ka. Bellboy na ka Mao na akong gisulti siya ha. Nataranta na jud ko kay ang kagwang bagong ligo. Napay masol sa bukton nga murag mga pan sa bakery. Ang buing wala nito bag, gatotok ra jud. Napagha kaayo. Nawaw lang ko, kaya wala man jud siya'y tingog-tingog. Nilakaw ko, oy, unsay hulaton? Padong nako sa labi sa hotel kay gasunod pa na siya nako. Hahak. Ako mga balihibo sa paa na nindog. Nag-short ra ang babae kay Lagi, muli na. I was waiting for my final bill og sa dihang nitapad na siya nako. Pagkahumuta sa amaw, naulaw akong kulon. Wala rajud ko nakig-istorya niya. Nahadlok na ko nga basig na ay makakita na mo. Na paranoid na jud ko kay buot hunahunaon, gatapad rami. Maalaan pa ko nga gapapansin niya. Ilang minutes nga walay tingganay, wala kagwanta si Gabran. Ako pa'y hagito niya anang pahilumay. Bingon siya, nga let's talk Mary. I looked at him, yate, taas sa niya eh. Ako siyang gitubag, eh, sorry. Did I know you, sir? Drama jud boy, Akong dughan perte ng buto-buto. Kumitubag siya, naundangin akog pamakak Mary. Gisapot na ko ni Moa. Ah. Nagtagbo na jud na iyahang makilay ni Samot magkagwapo noon. Itubag ko, ngala, makita ko nimo. katawa ko, oh yes, gigamit na ako tong post sa FB at tong songoongo. Oh. Wala din siya kaget sa akong joke. Gihawiran ko niya sa bukto, nog ambi na akong balion niya. Nahadlok biapod ko gamay. Ako siyang ipangunta na, ano sagod ka? Harassment na ha, public servant biya ka. Kumitubag siya. Sige, go. File a case. I don't care. But please stop playing around. Ako siyang gitubag. Nga wala, jud ko gadula-dula, sir. Basin ikaw. Nisamot og tagbo iyahang kilay. Murag na pa to siya isulte pero naabot naman ang receptionist. Then miingon, good morning ma'am, okay na imong bill. Gibayaran na sa imong brother-in-law. Then mitubag ko, thank you miss. After adto gikalit jud na akong bira kong braso. Yate sakita biapon. Nidiretso ko gawas og nangata og masakyan. Mayo pa nagpakuha na lang ko sa kong kasen. Diretso uli na lang unta ko. Tumingon si Gabriel, na we're not yet done Mary. Ngano sige good kag ikyas. Gilingi na ko siya with my full of surprise nga face. O siyang giingnan, nabuang na ka? Unsay we are not yet done, undangi kwa, o ra kayo ka. Ahak tawhana, sige mag-iningles, mastrok man po akong utok niya. Yan mito bag siya, ah, sige, unsa kay masulti si mong sister kung nahibaw-an niya that you slept with a stranger. Gisipatan jud nako siya. Dili na nako ma-imagine ang nawong ni ate pag makabalo siya. For sure, mutug-an jud tayo ni mama. Ang kahibalo ra ba nila kay virgin pa ko. Kamatay jud. Wala gali na ko nahatag sa kong ex nga dugay na kami adto sa stranger na noon. Ako siyang ingnan, nabuang manday ka. Blackmailing na ha, let siya ga. Isapot na jud kay ko niya, wala na siya consideration nako. Pang buiset kayo. Pagmingon siya, come with me peacefully and let's talk about us over lunch. Ako siyang itubag, nabuang na jud ka. Unsay about us? Nag-iyot tratadong Yes, module 9, nasulti na ko agi sa kalagot na ako. Tumingon siya, may your mouth. Tubag pa na ako siya, whatever. Tumingon siya, nga let's go na good. Gihiaguloy. Hapit din siya mawadaan og pasensya na ako. Agi sa kalagot na dyan ako niya ni kuyog ko para mahuman na. Ang ahak gidala ko sa apartment niya. Nabuing na jod. Ang ending namong duha, pertinsula. Kinsay dili matemp anang lami mong kuyog. Gaway-away pa mi, nagabhinaan na pud ko. Akong kahadlok tama na sa langit. Makasab-a na jud ko for sure. Ako siyang ingnan. Nauli na ko. Letse, kasaba na jud iba. Ito bag siya, ngonya na, ihatod rati ka. Ako orang Texan imuhang brother-in-law nahapak kajud siya nako sa iyang gisulti o siyang ignan Ayawa ka. Boy, oy. Mahibulong to sila nganong nagkuyog ta. Yate. Namingon siya, nga paaba ni mo ba? Mary kay kagngalan niya imong baba kay Satanas. Tumitubag ko, nga labaw paning Satanas. Gadali-dali jud kog ilis og tuod man perti niyang insist nga hatod ko. Pero kay dili man jud ko kay kapoy na kaayo ang issue jud. May galing ni sugot pero ang kagwang gasunod sa bus nga gisakyan ako. Bisan pag naabot ko sa barangay namo og nakasakay na kog motor single, kasunod gihapon. Kusog raba kaayog suga iyang sakyanan. Mura ko gigaydan sa langit. Pagabot namo sa balay nilahos iyang sakyanan. Mura jud og buang tawhana. Kitagbo jud ko sa mga isog ng mga mata ni ate. Gangisingisi na lang ko bahala gikulbaan na kay ko. May gali busy kay sila bisag gabi ina. Chika-chikaw gamay sa kong mga kaparentihan bisag gikapoy na jud kayo ko mora man sad kog honeymoon gikan. Dinay nangutanan nako nga ti Mary, wala ka igang nga si mabuhok. Galugay ra ko bisag initan ko kay gibinlan kog ebidensya. May gali nabantayan nako pag ilis nako. Ningisi na lang ko bisag ikulbaan na. Pila ka oras nga tabi kinananghid nako nga matulog na. Likay pod sa ugason. Padong nako katulog ni ring akong cellphone. Aha ka, nanawag si Gabriel Dili unta nako tubagon, pero ang amaw ga text. Tubagon nimo or mobalik ko diha sa inyo ha. Lingaw man di ay kayo diha. Pagsunod ring niya, gitubag na nako. Pero nang lock ko sa kwarto kay basig mo kalit og sunod ako ate. Ako siyang gingna na natarusan ni Moy. Gahukas ang buing gikan jod na ligo guro. Mingon siya nga imong kahumot ni pilit sa kong kwarto. Ahak daw hana, basig baho ang pasabot niya. Kalagot ang buing oy. Mo nang ako siyang gipamalikasan na sad. Pagmitingon siya, nga baba ligi nimo. Ako siyang gitubag, nga sige panawag, oy. Imiya na siya, nga sala na nang manawag nimo. Ako siyang gitubag, nga yes, kay kadisturbo ka sa katulog na ako. Lamian na siya, nga aw maayo kay matulog na ka. Ayaw nagtambay sa gawas kay daghang lalaki. Itubag ko, nga yes sir, tulog na ko eh. Dahil nangutaan na siya, ikapoy na ka. Lami jud tubagon og kinsay dili kapuyon anang giwakwa ka sa udtong totok. Niando na lang ko niya og nagpa-effect nga katulgon na jud. May gali nga naka-sense ra po. Damiana siya, ni Mary. Mularga na ko ugma, balik na kog training center. Apil mo gid siya ato mga pulis nga mag-train sa mga bagong sulod. Ako siyang giinan nga okay, camping. Damiana siya, nga hatod pod ko. Nagmitubag ko, nga buing. Kalayo adto, ihatod pati ka, naa sakyanan oy. Dan mingon siya sa kuha, nga kita ta ba, bisag kadjet lang. Dan mitubag ko, nga busy ko tomorrow. Dan mitubag na pod siya, nga kadjet lang god. Mura mapugog na konsensya or gakiat lang jud ko atong panahuna. Dan ako siyang ipangutana, nga what time ka mugikan? Itubag siya, nga 5 sa buntag. Leche, kasayo ba? Tumingon siya nga 10 hours behind na mo. Igo po dili ko magabinaan sa dalan. Ala, kaluoy pa rin tawhana di ay. Nata ko siyang gingnan nga sige, tryan ako pero dili ko ka promise kay basin natulog pa akong kalagan ng orasa. Tumingon siya nga sige, good night na. Ayaw na gawas. Itubag na lakog lagi, dayon gipalungan diretsoy. Pagkaugma mga 4 dito sa kadlaw nakamata ko sa tawag cellphone nako. Mura ko gisaniban kay nakalitan ko ang Gabriel na nawag. Maingon niya, Good morning, mata na ka. Lambing kayog tingog. Ako siyang gitubag, kaya natulog pa. Let's check ka. Tumingon siya, nga sorry. Sige tulog na lagbalik. Mogikan ako oran-oran. Then kay ra ako ang gitubag niya. Nagpiyong-piyong pa ko after sa tawag pero dili na ako kabaliog tulog. Ang ending, gailes ko pang jogging. Dapat na ako'y alibay oy. Pagawas na ako sa kwarto, nakuratan ko kay akong mama nagmata na. Nangutana, ngasa ng pud ka Mary? Akong gitubag, nga jogging ko ma para balik alindog. Dili pa siya masugot kay sayo paligay kaayo, may gali ni support si Papa sa jogging na ako kunuhay. Ang rason ni Papa, dapat na daw ko mag-exercise kay ni dako na daw ko. Wala siya kabalo nga naay nabuang aning lawasa. Sa mga to, pagawas na ko sa balay, gitawagan na ko ang usa, kay makonsensya mapud ko. Dugay kay nitubag ug abi kog nagdrive na. So ako siyang gipangutana kung asa na siya. Mitubag siya nga pagawas pa lang sa apartment na ako. Kay, ako siyang gitubag, nga ahak. Pick up pa ako dari. Mora jud kog amaw adto. Nangutana siya, nakadiha. Nagunsa man kadiha. Abi kog natulog pa ka. Siyang itubag, wala ako dari, uy, akong kalag, akong ipanhi. Dugay kay kasabot og joke jud tawhana, loading perme. Tinod guys, kaniya mong barangay kay Malabyan rapadong atong iyang patulungan. So after pila ka minutes, gahaguros na ang sakyanan niya. Dali-dali dayon kog sulod oy, kahadlok lang nako kay naay makakitao niya. Ako rin nagjogging ni sakay og sakyanan. Paglingin akong Gabriel ang amaw gangisi. Ug miingon, Good morning. Saksi makita ka karon. At mitubag ko nga alibay na oy, palatse. Ang buing ni halok pa, paygali nakaredy na ako sa balay. Ahak, sayo kay mi sa buntag nagbuhat og milagro. Then miingon siya nga breakfast ta. Ah. Mitubag kog sayo ha ba? Mitubag siya nga ikaw man ang breakfast. Ahak akong kakiat ni Gana Duro jud na siya katawa. Nanginit akong nawong sa iyahang gisulti. Breakfast bitaw tag tinaro. In fairness sa among lugar kay naiduol nga 24/7 nga Jollibee. Sulod sa sakyanan rami nangaon kay dili ko mosugot nga mosulod pa mi sa Jollibee kay risky na kayo. May gali ni sugot ang amaw. Well, gakaon, gachika-chika sa miyoy. Daghan kay pangutan ang amaw. Tubag na lang pud ko. Unsa may mawala, but I never ask a question about him. May reason, that there is no use. This will be the last time that we will see each other. For sure, dili siya mo balik. Mabisi na siya sa work niya and me too. Balik sa kong kinabuhi. Might just enjoy the moment. Daghan kay kog nahibawaan siya ha. Yung parents kay separated, five sila kabuok ug puro na professionals. Ganahan siya boxing and soccer. Shooting pa daw. Jokan ta nako nga maong hilig mga shoot kay ganahan day og shooting. Dugay kami na human og pamahaw na abtan mi alas 7. Dili pa munta mi magundang og tabi kung dili lang ko mahadlok ka makasabaan kay dugay na pud ko kauli. But before ko ni uli, inyong Mary ni sugot pagmomol. Mga bata, bawal aning topic. Labaw pa sa jogging netabo. Wala na ko nagpato niya sa balay kay basig malaporohan na jud ko nilang mama. Napakoy take out sa Jollibee para na ay rason nga nung nadugay ko. Halibay ba? Sa so, ko siyang giingnan, nga sige Gabriel, uli na ko. Namingon siya. Nga sige, pag-text kong nakauli na ka. That was our last conversation before I left. And the text he asked, I never did it. What's the use? Gabriel is just a happy moment for me. I blocked his number. I changed mine too. I ghosted him. New beginning for me. No boys for now. December 2019, my ate gave birth to a healthy baby boy. FYI, Pragi na siya at tong gikasal siya. The whole family was so happy. Lami naman noon mag-anak ko eh. And for Gabriel, wala na ko'y balita si Hajot. There was one time my sister asked me about Gabriel. I said wala ako kaila. She's suspicious but my sister knows me well. Kabalo na ta siya na namak ako. Pero gahilom lang siya. Bahala na si Batmania. Pagka January 2020, bunyag sa among bugoy. To be honest, my nephew helps me cope up with everything. Tinuod jud nga ang mga bata kay makawalag stress bisag usahay stress ko gamay agi niya. Bitaw, On that day, siyang bunya ginagmay lang among hikay since na small health problem si mama. But a week after, naghanda me for mama's recovery and for my nephew's baptism. It was a double celebration. Ang kapait kay during that day na ako'y seminar nga giapilan. Three days to nga seminar ang tunong jud nga adtong adlaw mi mahuman. Goros-oros kong ginhawa kay Kolio na kay ko. Good thing kay nag-closing me og around 10 a.m. Gadali, dali jud kog uli kay one hour kapin pa ang biyahe nako. Niabot ko sa balay hapit na launa, nag-ilis pa man ko kay lisod pog mutambong ko party nga outfit kayo. Maulasab ko sa lingan na mo oy, masurahan ko. So babae kay gigisi-gisi nga pants og white semi nga crop top. Pasaksi po tagamay ba kay aron maibgan. Kay late naman, so nag-eating process na. Rampa jud oy, bitaw, naulaw ko kay na late na ko. As usual na ay mga police nga invited. Ah, kabibo jod. For sure ako mga friends nga kalag og bayot ga kisikisina. Ang house di ay sa kong sister kay dool rapod sa moha mao nang galakaw ra ang babae. Dagan silag bisita. Akong brother-in-law kay apil man ni siya adtog mobile group while akong sister kay station ra syudad namo na assign. Pagsulod na ako, wala na jud ko galantaw sa mga bisita kay ulaw na ligi kay late. Diretsyon ako ni mama ug dagko kay ngisi. Gikugos din ako akong pagumangkon kay giming ako. Chika padmis ako mga ayaan og cousins og durog panura kay kano sa aligado ako maminyo. Gakatawa na lang ko. Nangutaan ako isa kay kaiyaan na kano sa amang kamaminyo inday Mary. Matubag pod ko na wala pod ko kabalunay. Pagminyo na kay lapas na ka 25. Dimitubag ko. Naday na age bracket eh. Dimitubag akong iyaan nga lami radyod kong naana kay anak day na kay Kalingawan. Nikatawan ako, direjud ko kapuyon basta na family gatherings kay sige rakog pangutanon when ko magminyo. Ma-pressured man po pugoy. Nidol ko sa mga friends kay perti manyagit, dili jud maulaw. Gingnan ko, Hawi bayot, let's ka, kasaksa ni mo. Then mitubag ko, nga hiyak ra na iyots. Then mitubag siya nga late jud ka sige. Mitubag ko nga always jud na. Among chika mo ragwala na katapusan. Kusog pa kayong pangatawa. If na kay friends nga mga bakla ka related ka, perti na namong chismis o sadihang ni Dol si ate. Be, aliragod. Nakulbaan ko kay serious man kayog nawong. Nangutan na ko nga no. Nisunod ko niya bisag wala ko sabot. Sunod lang og sige smile-smile sa mga classmates ni ate nga naka-closer po na ako. Agi na ngisi-ngisi late na nako na realize nga gatubang na di ay kong gabran. Nisiga jud ako mga mata og kulang na lang modagan ko palayo wala jud ko kabantay nga naa siya. Galikay-likay man good food ko sa table sa mga kauban nilang ate. Nakapanglet siya jud ko sa unahon nako. Niatras ko'y eh. kanang nangurog ko sa kakulba. Pila naman ka man sukad sa last nga kita na mo. Gikalimtan na gali nako siya. Damingon ako ate, nga be, murag na ay isolte si sir ni mo. Agi sa kataranta nako mao ni ako natubag. Wala uy, wala man ko kailagal iniya. Isipatan ko ni ate. Then mayon ako ate, tarungag tubag di Ameria, pag-istoryahan na mo. Og nilakaw palayo si ate. Nabiyaan ko kuyog si Gabriel. Ang kaguang galing ko dradyod na wal katutok na ako. Awkward kaayo kay mga mata sa bang pulis didto nagtanaw na mo. Okay na awkward naman ko, nitalikod ko oy. Eh. Gadali-dali ko lakaw. Bahala na tong mga nanawag na ko. Nidol ko ni Papa. Sharog makaduol pa si Gabriel. Hello sir. Salamat kay nakanhi ka. Mora kog mabuang sa kulba pagingon ni Papa. Paglingin nako, si Gabriel naa sa likod nako. Na naa na po diyahang t-shirt niya klaro kayong muscles. Namiingon si Gabriel, thank you sir. Naalig yon takoy toyo ninyo sa imong asawa. Nanggahi jud ko sa tubag ni Gabriel. Kaahak jud. Ito bago kong papa. Ngon sa man sir. Ali sir, lingkod sa. Be, ingnang mama nimo nga muanhi sa. Patay na jud. Makasab-an na jud ko ani. Nagtanaw kong Gabriel og ang kagwang kulang na lang mo katawa. Yate jud kayo. Pero nunid na nga tawagon si mama kay ni duol na siya gasunod ni ate. Na corner jud ko nila. Dinmingon ko nga wala man guro ko'y labot diri pa. Nasa ko'y tawagan o gadali-dali jud kog lakaw oy. Bahala na si Gabriel. Ampo lang siya dili siya masumbaga ni Papa. Dito ra jud ko nagpundo sa table sa akong mga friends, ang mga kagwang ni balhin man sa likod sa balay. Dito sila nag-inom kay daghan daw bata sa pikas. Nag-stress ko ka, Jot. Pila ka minutes na nanghead ko nga maghuwag pagkaon. Pagsulod ako sa kusina nilang ate, tunong pod nga si Gabriel may pagsulod gikan sa sala ang magipang-hire namo nga manghugas o mag-serve na taranta unsay tuyo ni Gabriel. Pero ang Gabriel indiretso nako. Ang nawong gwapo unta, mora lang og nayawaan. Umingon siya, nakuyog nako. Kung dili ka ganahan magsamok ta diri, sige ra kag ikyas. Ako siyang itubag, ayati ka. Unsay imong gisulti lang mama? Kapoy. Ako siyang giingnan, iletse ka. Og para mahilam na si Gabriel kay murag makig-away naman jud, gidala na ko siya sa extra room nilang ate. Intended man to para sa bisita. Ki-timing po na ako nga walay nakitoy. Pagsulod na mo, ang Gabriel suko kay nawong. Nakuratan ko sa nawong niya. Na Nako siyang giingnan, naundangi daw ng nawong nga, nakulbaan ko ni mo. Mitubag siya, ngayon sa makamere eh. lisod kay kasabton siya. Huwag ako siyang giingnan, nga did I tell you to understand me? Tubag siya, yes, you never did. But lacking me, naunsa ka? very immature kay ka. Ang buang gidulit na maniya ng iyang nawang sakwa. Ako siyang giingnan, nga that's why undangi ko. Wala kay liningaw. And mitubag siya, nagulat jud ko nga makabalik ko diri Mary para mahawiran ti ka. Gahi eh kay. Unsa man ka? Kalit-kalit raman. Honestly, Abi kog dapatan kong Gabriel that time. Suko kay siya pero gapugong ra siya nga mudako og tingo. Ang amaw gihawiran ko sa baga. Abi kog yugyugon ko niya pareha sa mga salida ba pero wala man. Ang ending ni halog rambuang. Kalame. Daningon siya, at dili tika ka masabtan siya. Masabta ko, tudlui ko unsaon tika pagsabot. Lisod kayo Mary nga dili tika maistorya unsay problema kay layo kay ta. Samot nagmaster man di kag blocking. Tinod guys, aton tay makay gasugod nagka-istrikto ang among syudad agi ni COVID. Mong lisod gamay ang pagbiyahe. Lamia po ni mo mohalugoy, makaburos man. Ug doro kog katawa, wala lang, nakatawa lang ko sa litanya niya. Kakilig man oroy, nihalog pugoy, Kung pwede lang gali mo patong gihimo na nakaw. Ang ahak nga Gabriel gahalok-halok na sa liog. Udtong tutok na ha, dayon balay pa jud sa akong ate. Pagka maayo jud, o siyang giingnan, Nahoy, murag grabe na jud ni. Sakpan taning kalikihan nimo. Nipalayo ko oy, ang amaw gibira man kog balik. Nabantayan ako ani ni Gabriel kay ganahan si Padol. Kanabang laki nga basta magkuyog mo kay manghawid sa kamot. Manghalog og mudalikyat jud naghalok. Tatchi ni si Gabriel la ni kailaon sa personal nga space oy. Umingon siya, kayo ragudog palayo. Ang buwing oy, init na raba kaayo. Ako siyang ipangutan na, sa di ay, kipangita na ko sa gawas, basig makabantay to silang mama ba, sakpan ta dire. Then may tubag siya, nga maayo gali. Huwag ako siyang gingnan, nga buwang ka. Nahangyo arjud na ako siya kadugayan nga mugawas na mi og mamalik sa party pero ang amaw na ay kondisyon. Dapat makita ra ko niya sa venue. So ang ending, gipabalhin na lang nako kong friends og balik sa atmang sa balay kay ang Gabriel mosunod man sa luyo sa balay. Mabuang kog sabot sa tawod jud. Mora mag personal guard na ako. Sa whole duration sa party ang Gabriel sigig text na ako. Naibulong nila ko mga friends kay why sige ko gitext text. Lisod pero dili na ko replyan ang Gabriel nga manawag man dayon. Gitawag ko para picture taking kuyog nilang mama, silang ate ug akong pagumangkon. Nasa tunga silang mama ug papa while gahawid silang apo while silang ate kay nasa right side nila. Ako mo'y nasa left side nilang mama. Napunog mga tawa ang venue kay naaman jud nay ni Shaggy Tog. Mary, kulang na lang og tapad nimo. <laughs> Haka jud. Naula ko galit, nasiplat kong Gabriel og ang amaw ga picture pod giayo na lang nakog post og smile Iga jud mga trika kape na ginahinay nagpanguli ang mga bisita. Natunong pa jud nga kuyog ko nilang mama ang nananghid ang grupo nilang Gabriel. No awkward ko. Nagisingisi na lang ko bisag gikulbaan ako. Tarong raman pod og pananghid silang Gabriel. Ang amaw wala joy tan sa kuha. Na hurt akong feelings. Nagtanaw ko sa sakyan na niya og kalit lang nanawag ang amaw. Palayo na dayon ko nilang mama. Then siya, nga muli nako. Dili palabig inom diha. Alis di na og t-shirt imong crop top. Klaro kayo imong tutoy. Ako siyang itubag. Hapon man pod, okay ra ni oy. Sexy kay ko ani. siya nga pag-ilis na ligi. Birahay mong pants pataas kay nakita ni Montian. Ako siyang gingnan na crop top gali Crop top gali si po nga dakog tiyan, ako pakaha nga grabing hiyak na nako. Nahimot ko sa tubag na ko niya ko sure maglaba jud ang ulo og sabot nako. Then mingon siya, kapadakon ako ng imuhang tiyan aron dili naka magkaraptap. Aha ka jud. Naloding og kadyot, nanginit akong nawong pagka-realize nako na sa gingon niya. Ako siyang gingnan, hilom oy, mag-ilis na ligi ko, amping sa pag-drive. Magmingon siya, nga bantay lang jud ka. Ang tinuod gina discourage man jud nilang ating nga manguyab og pulis agi silang trabaho god nga halos walay oras sa pamilya. Sa yupod ko, nisulod sa akong kwarto, nag-scroll-scroll sa Facebook na ako. sa akong kaboard, gisearch na ako ang FB ni Gabriel. Pero wala minigawas. Pero sa sadyang feel na ako ang pagka-detective o gisearch na ako ang mga tao nga naa sa akong friends list nga I know duol ra siya. And after pila ka minutes og pang-stalk, nakitaan na rajud na ako siya and the surprise thing is nag-friend request na maday siya na ako. Wala lang nako ang bata kay lahi magname dayon ang profile pic kay dili man ihang no. I-accept nako iyang friend request and after pila ka minutes nanawag man na siya. I accepted his call and gwapo kayong amaw sa iyang uniform. Ambot, way nag-uniform to siya nga wala pa man unta to kabalik siyang duty. Then mingon siya nga finally nakaw na na rajud kag accept. Mao man jud iya hanggingon dayon. Ako siyang ingna na nga good evening doy. Duro ko gatawa hang nawong pagtawag na kog doy niya. Nangutan na kog asa ka. Ito bag siya gnaase mong heart. Ambot og nasayo para ba ko adto pero nakita jud nako nga nakapahiyom siya. Dayon nangutana siya nga matulog na ka. Mitubag ko nga dili pa man. Kay wala nitubag ang amaw. Nangutana siya, magunsa ko ma. Mitubag ko nga derira sa balay. Kay, Ugmingon siya nga laag ta ugma. Ipananghid ti ka. Dan ako siyang giingnan, nga dili ko. Chulao na pod ko nimo. Maburos kong amawa ka. Yati na judayan. Seryoso jud kay ko giingon nako. Hadlok pa jud ko maburos kay kapoy buhig pata. Dili pa ko ready. Tumingon siya, Hay ambot jud nimo Mary usaon ti ka. Dan mitubag ko nga na naunsa na gud na. Dili na jud na nako problema. Pag kumanadto kay nananghid na siya palungo na niya ang tawag kay naa pa daw siya himuon nga report. Ako pod nga gabiga-biga, wala dayon ni sugot nga i-off ang tawag. Ang ending kay nagvisig hapon mi bahalag na siya gihimo. Boring biyajud pod pero lami man kay siya tanawon oy. Ang ayan kaayo sa uniform niya. Seryoso kay siya siyang trabaho ako kay sigig screenshot mapahiyom na lang siya sa akong mga kabuang. Then maingon si Gabriel nga, i-off na nako ni kay mag-meeting sa Mikajot. Katulog na dayon, ayaw sigig bilar-bilar. Mitubag ko, yes boss. Mingon siya nga bye commander. With salot pa na before niya gi-off ang tawa. Ako kay gibatig kakiat. Nag-flying kiss ko niya. Gika na to, sige na miglaglaag. But guys, wala na'y nahitabo na mga. Tama na radyod mi sa momol. Makonsensyo man good food ko sa kabuang din ako. Momo lang sa kay safe ra. Dili man jud kalikayan agi sa kahat pud tawhana. Pila pa ka weeks ang nilabay ng uyab ang buing. May gali na kunahon og panguyab og after one week. Yes, one week ra jud. Bahala na mo. Gisugot na ako si Gabrat. Unsay dugayan nga nagtsula na galimi. Ang amaw perting lipaya. Nalipay man pud ko. Wala pa nako ginan silang mama abot sa pauyab namong Gabral. For sure daghag pangutana sila. Mabuking na noon ko lami man po di ay ning tagotago. Smooth sailing among panaguya. It may seems fast but it feels so right. Gugma na ba ni? Kay tago pa may bisag dili jud ganahan unta si Gabriel kay mura daw may kriminal pero dili sa nako siya illegal. Sayo pa kayo? Ang nakabalo kay ang akong college best friend ra. Mo nang inig mo uli si Gabriel ang pananghin ako nilang mama kay mag-overnight misa akong best friend. Good thing support ra pod akong best friend. Tinood guys, lami mo higugma si Gabrat. All out tawhana, kanang ipafeel dyan niya nimo nga ikaw ra. Siya man pod ako ah. Unsay pangitaon pa nako? Buang na jud ko. Sige na magawayan ng mga babae nga sige kalink siya ha. Magselos bi adjud ko labaw nagmas gwapa pa nako na babae. Asawa gali mailog pa sa uban uyab pa kaha. Samot naglagyo mi kay naa siya sa training center trabaho. Mayo na lang og sa isa ka bulan makauli. Tinalian pa jud, muuli rag mohalog. Lisod kaayo ang kamingaw jud. Ang men in uniform have reputation. That's the reality bisag unsaon pa nagbalibali. Most women get attracted to them. Bisag kapila pa mo yun si Gabriel nga ako but given sa physical attributes ni Gabriel, magduda jud ko. Napraning ko. Maybe because sa gihimo sa akong ex sa kuha. Ah. Dugay nagali kay mi pero nakaya pa niyag cheat sa kuha. Lalisan jud namo ng Gabriel ng isyuha. yon kay kong Gabriel nga magpa-transfer ng station pero nakita man ako siya nga ganahan siya kung asa siya karon. Passionate kay siya siyang gimo. Mo nang nagduha-duha ko ingon niya. Ambot noon sa ko nga na-attach kay kuniya. Maybe because kay bago pa mi. Ang kamingaw dili masabot. Kanang lami ra nga sigig kuyog niya ako naman noon ang napuang ni Gabriel. Pagka February 2020, medyo nagpaduol si COVID ani. I-surprise visit na ko siya sa training center. Nag-leave jud ko one week adto para makuyog lang siya. Naanam po kay friend niya kauban niya dito nga trainer pod ug mo'y akong kakonsyabo sa surprise para niya. Excited nga gikulbaan ko kay first time nga himuon to ni adto. Ang plano kay magdagad ko sa apartment niya. Namanggod po siya gipuyan didto lahi po tong sulod sa training center. Nag-take out ako sa usa ka restaurant para makaon na mo. Mag one hour kape na pod kog hinulat niya didto pero wala gihapon siya. Kay e medyo missy man iyang place nag-arrange-arrange po ko gamay. Walay namilo ko sa nina niya na ako'y nabantayan niya pitaka nga violet niya natabunan. Out of curiosity, giabrihan na ako og halos mabugto akong ginhawa sa akong nakita. na ay picture sa pitaka and the worst thing, it's a family picture. It was Gabriel together with a woman and a baby girl. Nakapangyawa jud ko sa naibawan ako. Nahimo kong kabit. Nakadaot ko pamilya. Naghuot akong dughan sa kalagot o kaguol. Nangurog ko og halos makumot na ko ang picture. Pero wala jay bisan isa na luha ang nipatak sa kong mga mata Nasakitan ko, pero mas labaw ang kalagot. Labaw pa ang gihimo ni Gabriel sa kuha compared sa gihimo sa kong ex. Kadali-dali ko kuha sa kong mga gamit og nilakaw. Wala na ko magtagad ni Gabriel nga muli. Gibiyan ako ang kwintas nga gihatag niya nako nga nabugto na. Gipatay na nako siya sa kong nahuna. Nisakay kog bus papauli sa mo. Almost 10 hours biadjud po ang biyahe. Gihof na ko ang phone og naghinoktok nagtanaw sa gawa sa bus. After 7 hours of traveling, nakalabay may tarpaulin sa resort ug ginaog ko. Dili ko pwede mauli nga ni Ana ang hitsura. Dapat fresh akong panguna-huna. Magbakasyon ko eh. Lecha. Sumoto, nga nisakay kog tricycle kay medyo sudlunon paminday ang resort. Pag Paguman akog check-in namalit malit kog sanina pang beach. Palit og bikini oy. Dili ko magulaw mo sulotong ni adto kay narampog ko ikapahinambog gamay. Pagkahapon kay dili na kay sakit sa panit ang adlaw. Naglangoy-langoy ko sa dagat pawala sa kasakit sa dugan. Murag kabalo mo langoy. Dili ko dawat yung gihimo ko niyang kabit. Makaulaw kayo. Kaya kun ko pero bisag sa una ko dili man motulo akong luha. Maka-frustrate kayo Pagagabi, paghuman og panihapon na anak ko sa kwarto nako. Giopen na akong phone. Nagpusot-pusot ang text and missed calls. Yalamog-lamog na. Ang pinaka-recent kay gatawag og text ni Gabriel. I ignored him. Bala siya. Gitaksan ako kung ate para makapuyo na ihang kalag. Gitaksan ako nga okay ra ko og nag-need ra ko og time sa kong self. After ato kay gi-off na pud nako kong phone. Tinod guys, naglisod ko og tulog. Gabriel's face and lies keep on flashing on my mind. Sakit kaayong gihimo niya sa kuha. Naulaw ko para sa kong kagalingon. Unsa man intawa ikasulti sa mga tao. Malas kay ko sa gugma jud. Akong ex gichitan ko. Nakapaburo sa kong kasin. Si Gabriel gihimo akong kabet. Let si jud kahimtanga. Gilingaw na lang nako pag-ayo akong kaugalingon Nature has this magic to calm me. I saw other things. Lots of other beautiful things. Na-inspire na noon ko nga maglaglaag. Kada ko man sa kalibutan para magmaoy sa Dublin. And in all fairness, nahimuta kong kalag. Temporarily. For I know, pag uli na ko, I need to face my tragedy. After 5 days sa resort ni Olin ako, dako kay kog nagastos akong pag-move on. Pero ayha ko ni Oli, Nihapot sa jud kog salon og nagpagwapa sa kumbo. Bahalag ma-issue basta gwapa. Ma-issue pa ka, haggard pag nawong. Mga 3 hours pud kog pinindo ditoy. Eh. Pagwapa jud ta. Ah. Bahalag maunsa na ang kalibutan. Nagpa-color kog buhok og gipaputla nako. Move on na ba ni? Nagkadulok sa balay na kulbaan ako. ni Adto si Gabriel ba o gipangita ko. Patay na jud. Pero wala man di ay pulos akong kulba Walay Gabriel nga niadtog balay. Asyom pa girl. Giyawyawan ra ko ni mama kay dugay kay ko galatagaw. Nalisang nalagi pud adtong panahon na kay nagkadaghan ang cases sa COVID. Gingisihan lang siya nako. Lisod pud og mutugaan ko niya. Gihilom na lang nako ang sinitabo. Lisod pud og moingon ko nga, "Ma, kabit ko. Sampalungan jud ko. Wala pa'y swerte mapalayas ko." I just prayed nga walay consequences akong nahimong sala. Ahak jud ko mapatawag ko sa Tolfo. Ipasalvage jud na ako si Gabrat. Wala na ko giblock si Gabrat. Wala po na ako siya giconfront. Nahadlo ko sa itubag niya. Nahadlo ko nga basig mamakak pa siya nako. Ang akong gihimo na ginihinay kog palayo siya. Kanang ipafeel ako niya nga nagkawala akong interes hangtod kapuyon siya. He called me that night. Asking if asa ko gikan asking me nga nung niuli ko og wala siya na nako tagda. Asking me about the necklace that I left. Nakabalo na siya nga i-surprise unta siya na nako. I lied to him. I told him nga na nako emergency sa trabaho. Ito na nako nga mamakak siya. I know kabalo siya nga namaka ko. I know Gabriel. For sure daghan na to gipangutana atong adlaw nga nila ko. I lied and played him intentionally. To the point nga makiglaag ko together with my friends nga dili ko manangid siya. Masakpan ko niya nga namak ako. Masuko siya, mag-away mi. But I don't care. I am letting him feel being cheated. But Gabriel didn't let me go. Well, I never asked him and put. Masuko ra siya. Usay dugay pod makontak pero dili pa mabot og 24 hours manawag na siya. I missed him sa tinod lang. Gool pamalandungon nga naabot among relationship sa ninani. Gabriel will never be mine. Sa sinugdanan pa lang, dili na siya ako ha. Ah. Extra ragod ko sa love story nila. Extrang kontrabida. Mag-text siya sa buntag akong replyan gabi ina. If he ask me why super late ako mag-reply, I simply told him nga busy ko sa work and other stuffs. If manawag siya, dili na ako tubagon usahay busy sa work. Mao kasi i-reply siya. During video calls, I pretended na gigapoy ko. Nga daghan pa kog tiwason nga trabahoon and other alibis para makaikya siya. I know nakasense na siya sa akong pagbago. March 2020, Hello Community Lockdown. Kadabang kalit lang ni post imong daily routine. Bawal lumabas si Kim Chupay pasultihon. Nagpundor ako sa balay og mura kog mabuang sa kaboring. And because of the lockdown, dili kasulod si Gabriel sa mga city and that's a good thing for me. Dili mi magkita. I take the lockdown as an opportunity nga makigbulag siya. Kay dili siya kadali-dali og duol na ako. Dili gini siya kasulod sa syudad na ako. I called him that day. After sa mga nahitabo, that was the first time nga nanawag ko niya. Ug ningon siya, nga Mary, tawag mga gabi. Sweet jud man kaayo si Gabriel pagtubag sa tawag. Kasyang giingnan nga na ako isulte. May tubag siya. Sa mana, magmeeting na raba mi hapit agi aning COVID. Ayaw gawas-gawas sa balay ninyo ka kay delikado. Ako siyang giingnan nga kadyot Rene. Kumitubag siya. Ah, sige, unsa man na. Ako siyang giingnan nga magbulag na ta. Diretso dyan na ako ng istorya niya, din dugay katingog ang amaw. Umingon siya, say bulag, walay bulagay ni. Ni dako na iyahang tingog aning tayma. Ako siyang giingnan, nagkikapoy na ko. Nangutana siya gumingon, unsay kapoy. Nagunsa day ka. If kakapoy kasi mong trabaho, pag-resign. Kaya ti kambuyon. Unsay bulag-bulag imong gisulti diha. Dili ko masugot kaon dihag ice cream giinitan na rakas panahon. Ako siyang gingnan, nga seryoso ko ko. Magbulag na ta, bahala kag dili ka masugot. Humingon siya, nga ayaw jud ko pag binuanga. Makasulod lang ko sa border diha Mary. Makita jud nimo unsa ko kasalbahis. Ahak jud tawhana, gikulbaan kay ko. Mura jud ko giyawaan. Pero ako siyang giingnan, nga bahala ka. Basta para nako bulag na ta. I hate you. O gipalungan na ako siya. Feel kay nako akong I hate you eh. Kampante rajud ko nga dili makalusot si Gabriel sa border kay sila ang lugar kay daghan kay cases mong high risk sila. Gibawalan jud bisan kinsa nga gikan didto sa pagsulod sa Mo City. Kay lockdown man, diha na dayon ni sulod si TikTok og dating apps nalingaw ko sa TikTok. Unya kay ang TikTok trend sa una adto kay ang mga dub-dub man nga flirt-flirt. Narabiya po yung mga ni-follow na ko. Sa dating apps pod nalingaw ko. Makuya Makuyab butaghat ani. Si Gabriel si panawag kinaunhang mga adlaw pero nagkadugay wala na manawa. Gimingaw biya pod ko sa kagwa. Naplantita pod ko gahat sa lockdown ay. Nahimong lasang among balay. Daghan kong nahuman nga Korean dramas. Parte pa na kong iyak og tinan-aw sa Crash Landing on You. Feel kay nako nga ako mo leading lady bagsak lang si Gabriel sa role ni Captain Ray. Latcha. Mga one month kape nang nilabay agi sa kaboring nako ni volunteer ko sa akong ating nga ako'y mahatod kuha niya sa trabaho. Dili manggo ni siya kabalo mo drive. Ihang bana pod kay dili ka uli kay dili ka sulod sa border. Ni volunteer na lang ko para makagawas ko. Daghag checkpoints oy. Pangitaan kasi gig quarantine pass. One time, gahulat ko sa kong ate na ako mahuman siyang trabaho pag dito ko sa building tapad sa station nila nagpundo. Naka-headset ko while gatanaw sa mga TikTok videos. Mga 6pm na to dapit og medyo ngit-ngit na, nag-text ti ate nga na daw siya ichikan ako. Akong gipangutan ang unsa pero ang animal wa ko gitugbag. Nainabot nga sakyanan, nakahangad ko kay kusog kay ang suga. Mura kog mabuta kay sa tubangan man jud nako ni Park ang ahak. Giyawa-yawa na jud nako sa kung utok ang driver kay walay batasan. Dugay pa jud niya gipalong niya suga. Mongga duro pud kog panabon sa akong mga mata. Pagpalong jud niya sa iyong suga kay maopoy pagka-realize nako nga ang car nga naka-park kay murag kang Gabriel. Agi sa kong kataranta wala ko kalihok dayon. Nagpitok-pitok ra akong mga mata kanang kadaganon ko ngat kataguon pero walay pagkaka-operate akong lawas. Gatanga rajud ko ni Gabriel nagtanaw aw siyang pagawas. Nahadlok ko nga basig mo dool si Gabriel nako pero bisan siplat wala niya gihimo. Diretso ra siya glakaw pasulod sa station. Nasakitan ko. For sure nakitaan ko niya oy. Naarjud ko at tubangan sa iyang sakyanan. Wala ramay nagbag-o sa akong naong. Naniwang ko gamay kay nagpatone man ko sa kong lawas nako pero for sure nakaila pa to siya nako. Na Nibugat akong dughan sa nitabo. Gididma akong Gabriel. Ahak. Dili ni adto nga pagtagad akong gi-imagine siya. Gabriel was always excited to see me. Kanang layo pa lang ko pero ang isi ni Gabriel murag nakadaog og sugat. But Gabriel was so different earlier. Mura magdili si Gabriel. Basin niya hatong kaluha. Desperada kay ko to the point ka nakunohon na ako nga basig na ay kaluha si Gabriel. Tanaw pag mga drama Mary. Well, gidrive ko pa uli akong ate si Gayawit. Si Gabriel daw kay nabalhin na sa station nila. Daghang nalipay o gikilig kay naa sila'y kauban niya gwapo. Nagpakaon daw si Gabriel ganiha. Welcome party daw. Lami kay maninghag ni ate pero basig mahibulong to nga nung gisapot ko. Nangutana siya, Nakita mo ganiha be? Mitubag ko wala. Umingon ako ate, nga tapad man imong motor sa inyo sakyanan. Grabe tohanan no? Bata pa kayo pero dako nagranggo. Wala na jud ko ni tubag ni ate kay akong dugahan mura nagibukbok. Ahak jud kayo. Lami man magtagay taman mawasan. Pagabot namo ni diretso ko kwarto. Akong girason nila nga na nakoy tiwason nga tan-awon nga K-drama. Pero ang tinuod, duro kog hilak. nag kay ko nga wala ko ang bata ni Gabriel ganiha. Katoto ko sa number ni Gabriel. Natempt ko nga manawag sa iya ha pero nahadlo ko. Mauman pununta ako ang gusto. Ang mubiya si Gabriel pero wala ko kapanagang sa kasakit. Na-depress akong sa Pag-ugma, agahaton na pud kong ate. Pag-park jud na mo, mo pa'y paggawas ni Gabriel. Kagwapo jud. Ako amani sa diha. Nagpasalamat ko sa mas kay mataray makita sa kuha. Walay na bag-o kay ni Gabriel. Macho gihapon tawhana samot na sa uniform niya. Good morning, sir. Great sa kong ate ni Tando rapod si Gabriel. Medyo nabaguhan ko niya kay Murag nagka-istrikto man. O gitawag niya akong ate o giingnan, nga as much as possible dapat naka-face shield mong duha si mong driver ha, para mas makalikay sa COVID. Gitawag ra ko niya driver. Murag wala siya nabuang sa kong pag-drive sa una. Dimisumpay siya nga alcohol and hand sanitizer pod. Dili kalimtan. Dugang pasamaw. May tabakong ate, nga yes sir, naaman mi dala sige. Then mingon siya, nga dili na sige laglag. lockdown pamanta so dapat kung asa nga lugar ay muntuyo, dili na maghapit-hapit sa lain. Buing na dyan tawhana. Nag-lecture man noon. Mula kanon ako sa dihang gitawag ko atong kailan ako nga polis na po. Mingon nga Mary, kajut lang, naagi padala si mama. Ang imuha daw ni nga gipangayo nga sa sa bulak. Tubag ko, ay tuod, Nag-chat man ko niya gahapon kay nag-post man siya. Salamat ani ha. Pila man eh. Nabingon siya. Nga imong apliado daw ko masugot ka. Duro ko katawa sa tubag niya. Na joker manggod kay ito si ante. Nabuang ko saha ha kuno kay apil man pat. Galisod pugugbutang sa tubangan sa kumiyaw. Ug mingon akong ate na maglisod man Unya na lang na dada. Medyo dako-dako manggod nga pat. Mitubag ko nga okay rate. Madala ni pahiner ko padagan, lakaw na ko. Ugad dali-dali ko padagan sa kumotor. Bahala na si Gabriel dito. Stranger, stranger di ay ihan drama. Game ko an. Kay galisan mo kog dala sa bulak mong sigog hunong para ayuhon. Mura magmahulogod. Gapay na hinirajud ko hangtod na abot ko sa checkpoint. Pagkataas sa linya, init na raba kayo. Napay akong gidala nga kahulugon. Pagabot sa kong turn, kaya dali, dali din ko hatag sa lisensya o quarantine pass. Let's ba butong pulisa kay gikuti-kuti pa ko. Mingon siya, nagdala man tag bulak lagi ma'am. Na-conscious ko kay gatan-aw man siya sa bulak nga gibutang nako sunan sa meyo. Ga shorts raraba ko adto. Tubag ko nga hinatag na sir. Latche. Maayog pareha kagwapo ni Gabriel tong pulisa, maot trabada yung tigulang na. Chicks boy kayog dating. Mingon siya, nagkalisod yagdala na ma'am. Lami siya tubagon og mao galing dapat dili na kunin mo langan-langanon, nitando na lang ko kay akong batiis murag nagpamanit na sa kainit. Mo nang pagabot nako sa balay mura ko gikulata sa kainit. Palgit nga sa balay kay hinumdom kong Gabriel. Ahak tawhana, gidadma ko. Abi goroniyag dili ko masukot. Siya rabay sad ana mong duha. Pagkahapon kay ko ano po nako kong ate. Ampo lang jud ko nga walay panuway nga pulis nga maglangan-langan ako. Pagabot ako sa checkpoint, nahibulong ko nga mura magkasiling ang gisilian to mga babae nga kadungan ako. Kulang na lang overtaken ko sa linya. Sige pang igik-ik, murag mga gwapa. Sus mao di ay kay ang Gabriel is isa sa mga nag-checkpoint. Kagwapo jud eh. Laki kay tindog. Kanang laki ba nga hawod kay tindugan. Isang nakamas klarong gwapo sa mata pa lang. Napay ilong makasuya. Balik upat sila nagharang dito. Pili lang ka sa usa ka patsyan. Taas kig linya kay Gabriel. Mura jud og Santos. Mong gipili na ko tong usa nga gamay rag na kapila. Langan-langan pud ni si Gabriel. Humana na bitaw ko og pahimulos niya. <laughs> Itunol jud nako kon lisensya og quarantine pass og sa dihang ang Gabriel giyawaan. Pangitain nagrehistro sa motor surge. Ahak jud ni si Gabriel. Gilanyan ako siya o ang amaw padong na ako. Kumingon siya, ako na diri, ikaw sa dito. Ahak jutawhana. Mahigugma na putag balik ani. Minyo narabaning yawaa. Ah. Kataunon ko sa nawong sa mga nagpila na disappoint sila sa gihimo ni Gabriel. Well, this man is cruel. Mogali yawa kong tawag si Giniya. Tumingon siya nga rehistro sa motor ma'am. Nagsugo na jud ang akong kayawa ni Gabriel. Ninawag sa motor gikuha pa sa yubak sa papel nga gipangitan niya. Gaya niya basa kong rehistro Gi-memorize paguro niya. Ipadaplin sa imong motor, ma'am. Nahibulong ko ingon niya. Yate, maula, <laughs> maulawan po tani. Kung nangutan ako, o ganon po akong ipadapin ako motor, sir. Unsa may kulang sa papel nako. Naabi niyag madali-dali ko niya palusot. Ang amaw, gitutukan man kog thermal scanner. Mingon siya, taas imong temperature, ma'am. Pagtanaw na ako sa temperature nako, 37 degrees. Normal naman gud na. Ako siyang gingnan, nga normal ra na sir. 37 degrees ang normal body temperature. And mingon siya, need pa ka i-check ma'am. Ahak siya tawhana. No choice ko kung dili mo dol at mga naka-assign nga health workers. Nihayag akong nahuna sa dihang nakita na ako ang midwife nga mama sa kong best friend. Remember katong sa kasal. Pagmingan si ante, nga oday Marie, unsa man. Hello te, pa-check daw ko te ingon ang polis. Nitanaw man niya sa luyo na ako. Lahat siya gasunod madeni si Gabriel na ako. Then mingon ako ante, nga lingkod lang diriday. Kamusta naman tong afam nga kachat ni mo? Duro ko gatawa, na chika manday na ako ni ante ang kachat na ako nga afam. Tubag ko, nga laban gihapon te. Then mitubag siya, nga kana juday aron nindot og liwat. Mitubag ko, nga mao jud te, afam is life jud ko ani. After gikuan kog temperature og blood pressure, gipalakaw na ko. Gisapot ko kay normal dyan ang tanan sa ko except sa kong dugahan nga murag nabuang. Gaboto-boto o kusog, wala dyan na ko ang bata ang Gabriel. Bahala siya siyang itlog. Gisapot ko kay gilangan-langan ko. Sa matong kasapot yung ate among sabot kay 5.30 abot na lang og 6pm. Wala panigawas. Gilamok na kog paabot. Gitapon lang kog paabot ito sa dihang ni abot man ni si Gabriel. Gidedma na ko ang lech. Dili ko kalimot sa kabuang niya mga 6.45 na nakagawa si ate. Akong kasapot, taman langit na. Gigotom na kayo ko. Well, pauli mi, naman ay sakyanan gasunod na mo. Ipadaplin ko aron makalaho siya pero wala man dyan siya ni overtake. Gasunod radyo siya na mo. Okay rapod ko kay hayag kayo. Pagabot mo sa checkpoint, dito ni Hono ang sakyanan and then I realized it was Gabriel. Lamia mag-assume lagi pero kasado na siya. Dili na pwede. Then mingon ako ate, nga si sir man dahito be. Mitubag ko nga aw mo ba? Tubag siya, mayo rabia po ni si sir be, bisag medyo stricto. Taghan kayog nagka-crash niya oy. Itsuraan man gud pod. Mitubag ko sa kong ate nga crash crash sila anang taong minyo. Wala jud ko agwan tawag ni comment jud ko. Nangutan akong ate, kinsa minyo, si sir? Ug mitubag ko nga kinsa pa man di ay. Mitubag akong ate nga ulitawong dako pa na si Sir Roy. Abi kog nanguyab na sa sir ni mo be. Murag na ibog man to nimo sa diha. Nakapangyawa jud ko sa utok nako. Sure jud to nga ulitaw patong kagwa nga. Moto nang utana ko sa ate, nga sure di ate ba? Ulitaw pa to. Basig scam na ha. Ito ba akong ate, nga ulitaw lagi. Huwag akong ginginan ako ate, nga basi na to'y anak te. Ito ba kong ate, nga wala oy, sure jud ko anabi. Kaya nga naman. Ala, nasayop ko, Kinsa ditong kuyog niya sa picture. Sure jud ko nga dili to yang igsuon. Ito bagko sa kong ate nga wala man nangutana rugod ko. Wala ko'y klarong tulog pagkagabi. Murag na biktima ko sa makaling akala ni. Grabe na kong pagmahay dyan. Kanang pagmahay nga wala ko sabot sa kong gibate. Lami kay kontakon si Gabriel pero maulaw ko. Unsa may akong iingon si hadayon. Gisapot ko sa katangadyan ako. Swerte naman ang takong Gabriel gatinangalan jud ko. Perting yawa jud, mahay kayo ang babae. Ang ending, wala na ko ni kontak ni Gabriel. Dili naman siya ganahan ako. Dadma nagali kay siya nako. Mong tagahatod og kuha nako sa kong ate bisag makita mi ni Gabriel, we treated each other as strangers. Our memories together will remain as memories forever. Pero ang pagmahay nako dili jud mabaligya. Kumabalik pa nako ang oras gihimo na nako. Gabriel was mine all along. But that was before. But now, I don't know. Sakit kayo makita siya nga malipayon na siyang kinabuhi. Mas nasakitan ko kay naay kaoban nila nga nakaklose na ni Gabriel. Chismosa put kay ni si atin ako. Sigig tabi bahin ni Gabriel. Extra special daw ang pagtaga ni Gabriel at tong kauban nila. Sweet daw ang duha mo moong nahimo ng love team sa ilang station. Tuod man, based akong pagtanaw ni Gabriel atong babae nga pulis kay switched sila. Ako man to eh. Ako man to tong hatagan og extra nga pagtaga ni Gabriel. Pero agi lang sa kong katanga, gisayangan ako ang tanan. Wala ko'y laing ma-blame kundili akong kaugalingon. Munang agwanta ko sa kasakit nga makita si Gabriel. Kanang maghilom lang ka sa dapin while galantaw nila. Kanang bisag sakit na kaayo makadungog istorya bahay nila pero wala kay mahimo agwanta na lang ko taman sa akong magwanta. Good thing last week of May 2020, gi-announce nga wala na checkpoint. Dili na kay strakto ang makalakaw-lakaw na. Balik na pod ko sa trabaho na ako. Pero kung pagmahay, dili jud malimtan. Mahaya na ako eh. Pero taman na rajud ko sa mahay. Good thing is dili na pod ako ang tighatod kuha ni ate kay balik trabaho naman ko. So ang nahitabo, ani kay malimtan na lang jud nako si Gabriel murag naka-move on naman po siya. Bisag ako, wala pa. June 17, 2020, dili jud ko kalimot ang adlaw. Kay gilift naman ang community quarantine. Pwede na maglatagaw. Kay off man to na kung adlaw nakiglag ko mga coworkers. Na mga sikat nga lugar nga medyo bungtod nga daghag itanom nga mga flowers. Uso pa manggod ang mga bulak atong panahuna. Feeling broken hearted man ko, so excited ko makalago balik. Moto ni Kuyog nila. Nice jud ang lugar in fairness. Makarelax pero pag uli na namo didto na nahitabo ang dili jud nako makalimtan nga panghitabo sa akong kinabuhi. Kay medyo bundok man tong giadtuan namo ang pagpauli kay patugbong among dagat. Hapon na to og nagfog. Medyo basa-basa ang dalan og danlog jud. Maong extra careful me. Pero ngon pa sila nga dili matag na ang diskrasya. Nagsunod ko sa motor sa kong kauban. Paliko na mi sa dihang naami nakatagbo ng van. Ang worst pa kay naay ni overtake sa van. Naabtan jud ang motor sa kong kauban og ako nga nagsunod niya naabtan pod. Wala nako kabalo unsay nahitabo basta ang impact ra sa pagbangga akong nadumduman. Sa moto, nga naligid mi o naglayog mi sa akong motor sakit kaayo. Good thing is daghang panimalay itong lugara og natabangan mi dayon. Na siya kay ko sa panghitabo o galing ko darajud ko sa yuta ato. Wala ko dayon kalihok. Maayo kay naay naghatag og inhinitubig nako. After makainom ko, didto na na nag in sa kuha ang nahitabo. The first person I called was my ate. But honestly, I was about to call Gabriel but I realized What will be the use? Gabriel will never care about me. Nadumdum pa ko nga gakurog ako makamot maong ang babae na lang ang tapad sa kuha ang gipadayal nako. Hello B. Pagkadungog bitaw nako sa tingog ni ate, didto ko nako nakaiyak. I remembered crying a lot nga galisod ko ginhawa og istorya. Si ate na taranta. Naon sa kabi? Asa kabi? Damiyon akong ate, na istorya hagtarong diha, asa ka. Namitubag ko, ate, nadisgrasya me. Nakadungog jud ko sa pag-iyak ni ate. I also heard voices asking her unsay po. People around her that time were curious. Gistorya na ako niya asa mi ug unsay gibati nako. Murad ko bata adto nga nagsumbong sa iyang inahan. Feel na ko okay raman pug ko adtong orasa. Pero kung tuhod og batii sa right part, perting gasgasa. Ang kakulba pud na ako nga akong gibati atong orasa. Nahadlo ko nga basig na ay patay na mo. And worst is mapriso me. After 15 minutes man guro to, niabot ang mga pulis o gasunod ang ambulansya. Gyunaw pasakay ang mga sakay atong motor nga ni-overtake na mo og akong kauban og iyahang bana nga maoy nakabangga at adtong motor kay sila man maoy nagrabihan. Good thing is duha ka ambulance ang niabot maong nakasakay mitanan sa isa. I was in shock in the whole ride. My phone is ringing pero wala na ko'y kusog pa nga motubagon. Pagabot sa ospital, pag naog pa lang nako gitagbo judan ko ni ate. Durog iyak si ate maong nakaiyak na lampod ko. Abi jud nako og mamatay nako ganiha. And when I look up, ay so gabrat. Dili man ma-explain iyahang nawong. Murag na suko nga nag-all. <laughs> Ambot niya ni samot yung gila. Emotional kay ko agi sa nita po. Bisag sa itong lawas, ni dool ko niya and the next thing I know, ay haggabran. Kakita rajud ko rason makahalog. Na-realize ko nga kung namatay dahil ko atong disgrasyaha dili na may magkita. Bahala na si ate on sa'y mahuna-una niya ay hag Gabriel so much and felt his warmth. Then mingon si ate, ngayon nag-iyak. Let the doctors examine you first. Ano sakit ni Mubi? Ang babae wala ni Tingo, basta gahalog rajud kong Gabriel. Kung wala pa ko giduol sa nurse, dili pa jud ko mubiya ni Gabriel. Gahalog rajud ko niya. Wala na ko nagmind sa mga tao dito. Ug mingon akong ate, nga ipa-check sa imong lawas pa. Itana ko Gabriel og mura kog nagpakaluoy nga dili niya biyaan. Nakasabot ako siguro nga maw. Kuyog sa nila, naara ko diri sa gawas, ulaton ti ka Mary. Pariha sa diya, dili ko mulakaw. Unay ingon ni Gabriel sa kuha. After hearing him ni kuyog na ko sa nurse. Since COVID pa man naong si ate Ray nakasulod sa ospital, kuyog na ko. After pila ka test and x-rays, we found out that I have a little crack on my shoulder blade. Good thing is gamay ra jud siya og no need for surgery na. The doctor said that it will heal naturally after a month or two since bata pa ko. Need lang siya sling and every week nga check up para ma-monitor. Akong gasgas sa tuhod og sikaw mo'y akong gibati og ayo. Hapdo man kaayo nga mura kog makaihi sa kasakit. Gakangkaang ko labaw pa atong una kong nakuha ni Gabriel. Pwede na unta mi muli but Gabriel insisted nga ipanmit ko. Ang rason sa unggoy dapat ipamonitor sa ako bisag 24 hours lang. Nakabalo na silang mama og durog iyak siya. Noloy ko nila. Nakaiyak na lang pud ko. Wala sila na mo gipaadto og ospital kay okay naman pud ko. Naka-video call naman pud mi maong nahawasan na pud sila sa ilang kulba. Wala na mo sila gipaadto og ospital kay high risk sila sa virus. And the good news is wala ray grabe jud na mo. Naay mga nangabali pero dili ra life threatening. After makagawas ko sa emergency room, gipa-private room ko nila. Nalisan ko kay mahal kayo ang bayad dito. Dili siya covered sa PhilHealth. Huwasan akong bulsa. So maingon ko, ngate, dili lanta pa private eh. Mahal kay dere. Patay akong savings. Mitubag ba kong ate, nga dere tabi, aron maasikaso jud ka. Mitubag ko, nga okay ra jud ko sa regular nga romte. Mitubag si ate, nga okay ra nimo nga mag-ilis ka dito. Maglisod pa pabiya kagliho kay imong mga gasgas. Itubag ko, natong bulsa man pod ang magasgas anite. Tumitubag kong ate, ngayaw nagpagbot di habi. Sponsored na ning room nimo. Naibong ko sige ni ate. Kinsa pod tawon ang mo shoulder sa akong gastos oy. Munong tana kong kinsa. Mitubag siya nga si Gabriel. <laughs> Ikaw bibi ha. Duda na jud kog sa mot ninyo ni sir. Biyab mo? Moyon ta uyab mi sa diha pero kapoy nag-explain. Manangutan ako kung aha si Gabriel karon. Mitubag akong atay nga tuwa gawas. Isa ra man ang gialawd nga magbantay agi sa COVID. For the first time nataranta na si sir. Kulang na lang mag-order <laughs> Kulang na lang mag-order nga kami mo'y mo rescue ninyo dito pero dili man pwede kay dili na to area na mo. Ito pag kumabat eh. Ito ba kung ate nga obe? Mato man ang tato at tuwang gidiskrasyahan ninyo pero kay padong naman po di ay mo dere. Motong wala na lang ko naisumpay ni ate. Naglibog na dyan noon ko atong panahon na kung unsay pasabot sa mga lihok ni Gabran. While gabisi si ate og hikay sa mga kinahanglan nako, akong gitaksan si Gabran. The accident made me realize that we should not waste any time. Kay any time, pwede ta mawala diri sa kalibutan. Ang text ko niya og asa ka. And after pila ka seconds, pag-send na ako, nanawag si Gabran. I was hesitant kay naapa si ate pero wala na ko'y pakit. I want to see Gabriel na John. Ang kaigat Jud sa babae. Nangutana siya, okay na ka? O Jud na una nga gipangutana ni Gabriel. Tubag ko, o gamay, na nakugrum, salamat ane. Tubag siya, nga no worries, mas maayo na kay makalihok kag tarong. Ako siyang ipangutan na kung asa siya. Mitubag siya nga nara ko gawas. Nagpromise ko ganiya di ba? Dili ti kabiyaan. Kalami sa dili ta kabiyaan ni Gabriel kay antinood ako'y mo'y mobiya niya. Ako siyang giingnan, ali dere please. Dugay katingog ang Gabriel. Umingan siya nga trayan ako. Katsut lang. Ugi off niya ang tawag si ate lahi na nagtinanawan ako. No choice ko og nitugan na lang ko. Ako siyang giingnan nga ex na ko si Gabriel te. Doro manag kata. <laughs> Doro mag nagkatawa siya. Diba kong ate, kabalo ko be, sa una pa lang, lahi man jud mo mga tinanawa ni sir. Naghulat ra ko nga masulti ka. Sa kasal pa lang na ko, na ko'y nabantayan. liay lihay pa kang bayhana ka. Target lock na ka ni Serbe. Wala na naigaw sanay agi nimo maong nagbulag mo no. Nitando ko, samot og katawa na siya. Naula kong kalag. Mingon ako ate, nagna ko pa, kagwapa dyan ni mo be. Tami ka hapakon. Mga oran-oran ni sulod sa kwarto na ako si Gabriel. Dili na jud ko nagpabebe. Isag naghigda pa ko, gibera dyan na ako na si Gabriel o gihalog. Naadik naman noon ko niya. Gihalog po balik ni Gabriel pero dili hugot sama sa kong himo. Nasakitan ko kay abi kog ni palayo na di siya nako. Mong tanga, durog iya. Hoy Mary, OA kay ka. Comment siya ni ate ay, wala siya nako gimain. Dili nako gabret. Nakapangutana jud kong Gabriel bisag na pa si ate. Nitanaw ko sa naon ni Gabriel ang nisamot nga gool. Sayang aning tawhan na oy nga dili makuha. Poker face naman na si Gabriel. Murag yawa siya. Tubag siya, nga dili na sakita sa tubag. Gaiyak jud kog samot siyang tubag. O siyang ipangutana, ah, dili na jud. Desperada na kay ko adto. Akong ginuhuna kay ang mobalik si Gabriel nako. Himuon jud nako ang tanan mobalik lang siya. Mingon siya. Dili na. Dili nako mahigugma sa lain. Ikaw ra sa sinugdan pa lang Mary. Sana all. <laughs> Dako kay akong pistis sumpay ni Gabriel. Agis kong kalipay nakaiyak kog samot. Ka-OA din ninyoy. Sir, unsa man ikaw na bantay ana? Basig mo lakaw na pud na lahi rabanag panguto. Ahak jud ni si ate. Ito Mitubag si Gabriel nga oo oh, ko na. Pabantayan lang nato ni si Mary ugma since duty man ta. Diba kong ate? Oo oh, sir, among kasi na rin magbantay ana sa buntag. Hoy Mary, ospital niya basig makunaw na kag kabuang masudlan mo dire. Katawunon kay ko ni ate, mura magnaay nahibawan unsay nahitabo namo ni Gabriel Paglakaw ni ate na awkward kong Gabriel Naulaw naman noon ko. Humingan si Gabriel. My love, mitubag tubagkog unsa man. <laughs> Pagkaaha ka dyan, mura man mig teenagers. Humingon siya nga ilisan sa tika. Gisipatan ako ang Gabriel, ni katawa naman ang buing. Balik na si Gabriel sa una. Ako siyang giingnan nga ospital niya. Mitapag siya, kabalo ko, unsa di pasabot nimo? Ilisan ratika aron hamugaway imong pamate. Himuon na ranato na inig makatiyatiad na ka. Aha kayo si Gabriel. Moinit man punta. Og ako siyang giingnan og ako siyang gipamalikasan na san. Gilak sa taros ang portahan kay basin daw og masudlan mi nga nagilis ko. Yati kay si Gabriel kay kung makatutok murag kanon man pud tagbuhi. Na conscious ko gamay kay dugay na biapod ko nga wala kahubo-hubo at tubangan aning kagwanga. Kamaot sa private room atong ospitala ah, kay ang kama nila igo ra ang usa ka tao. Dili ilang katapad si Gabriel nako. Maong galingkod lang si Gabriel sa kilid ah, while gakuri-kuri sa kong cellphone. Ambutan giyan install tanan na akong dating app. Kasayang sa mga afam na ako. Huwag ako siyang giingnan nga ayaw na na i-uninstall oy. Tubag siya. Sige pangitag afam. Nindot kog liwat Mary. Ahak jud daw hana. Sige huna-huna og milagro. Huwag ako siyang giingnan nga hilom diha. Ikaw gali nakapaanak na. Kabalo na nga walay anak si Gabriel pero nangisda ragod ko kinsa tong kuyog niya sa picture. Ano ko siya. Nanganak na di ay. Naglibog ko sa iyahang tubag. Umingon ko, Nanong ako? Wala pamangod ko ng anak. Ito Itubag siya, nga maugali. Wala pati ka na paanakan. Mong ayaw sigig pamasangil diha. Lupig panimoy peke nga soko. Ako siyang gignan. Kahilom diha. Kinsa man itong kuyog nimo sa picture nga babayog bata. Ayaw jud pa makakdiha Gabriel. Basin ikaw mo ay balian ako mitubag siya, nga mo na resulta sa labtunon. Suko dayon dili sa mangutana. Kabat-bata to na ako day, single mom. Mitubag ko, nga uyab jud ni mo. Mitubag si Gabriel, sagyad lang jud ka ha. Ngitag away oy. So ako siyang gipangutana, sure jud ka nga dili to mo ha. Mitubag si Gabriel, nga yes day. Gamit kog babae sa diha pero nagkondom ko ha. Ahak dyan tawhana. Hilom-hilom lang pero bugoy-bugoy pod. Dili dyan ni exempted sa kabua. Ako siyang ginana, ngayate ka. Wala man kay kondom gamit sa kuha. Pag siya sakto gani, ahak dyan tawhana og mga tubag. Og mingon siya, eh, dili ta patak ag walkout ha. FYI lang, dili violet akong pitaka. Gisipatan na rin ako siya, oy. Naulaw na kaayo ko. Kapuyan ko glalis kay naadyo'y ikatubag ang buing. Imbis nag-private room ko para makapahuay og tarong, wala na noon ko'y tarong tulog kay akong kuyog murag wakwak. Kulang na lang jog-jogon ko. Sige panghikap, ang rasoniya, gimingaw daw siya. Pag og makay maduty na po si Gabriel, mao akong kasi nang nagbantay. Taros din si Gabriel kay daghan kay tugon. Sayo kay ko gitrapuhan sa buing, siya daw ang manrapon ako ay siya maduty. Kaya taman, Nahibulon akong kasin kinsa siya kay kung makapanugon wagas. Nisamot og tasang kilay sa akong kasin kaya nila ko sigar balakin halok pa man. Wala jud mi na ulaw. Kung kabalo lang akong kasin sa mong gihimo ni gabil gabi eh, mabuang jud siya. Akong ate wala na jud ko baliki sa ospital. Nakalimot man guro nga na siya igsuon yan admit. Gitiksan ako siya. Gireplyan raman kog, dili na kinahanglang akatahan ka na kanako ni Sir Macho pa lang na nobara baranag akatar nimo. Kasukaon ko sa ka-OA ninyo. <laughs> Ahaka jud ning isuuna. Nagpa-discharge na jud ko sa ospital pagkahapon kay dili ko kagwanta sa ospital. Hadlok pud ko matakdan og sakit. Wala na nako gitagad si Gabriel kay na busy pa man siya og meeting. Gitaksan lang nako nga nako. ako. mama durog iyak pag uli nako. Mura man sad kog namatay oy. Kaloy sa Ginoo wala ra na mo. namo. Gikapoy kog entertain sa mga paryente kay nakachismis man jud unsa nitabo ako. Nisulod sa kwarto dayon pagkuman. Sakto pod nga nanawag si Gabriel. Ingon siya, "Nakuli na ka? Wala man ko nimo gitagad. Mitubag ko nga busy pamanggod ka." Miyan na siya, nga na. Pahibawa ako daan si plano nimo. Na-over na pod mi si Gabriel kay mura mag-guard na nako. Ako siyang gingnan nga oo sa sunod. Nakota na siya Matulog na ka? Mitabag ko, hapit na. Mayin siya nga video call sa ta. Kasyot lang. Huwag mo man nag-video call me. Napay siya opisina. Wala, guro ni plano mo ulit. Ako siyang ipautana, dili pa ka muli. Ingon siya nga naapa ko itiwason. Wala ko siyang giingnan nga gabi naman. Pahulay sa oy. Wala ra ba kay klarong tulog gabi eh. Ingon siya, at dili o katulog basta nakaka sa dool. O siyang giingnan, Nasala na po na ako ni Karon. Tubag siya nga diliman, lami lang ka paakon. Baba dyan din tawhana walay ulaw. May gali na ka-headset ko. Ako siyang ingnan nga bastusa oy. Nagkatawara man na siya dyan. Haka dyan. Ingon siya, nga ko ma, magpailailan ako. Ako siyang ingnan, aha ka, pagpuyo jod. Ito bang siya nga dili nakakabot na ko anak dugay na tangga tago-tago. Wala ko siyang giingnan, bulag na biata ha. Diningon siya, gisaingon. Walay bulag nga nahitabo, gaasyo maraka. Lisa dyan lupoy gan tawhana kay naaman dyan ikasukol. Ako siyang gingnan, bulag na taoy, feelingon sad ka. Mitubag siya, nga feeling bitaw, basta anak ko ugma, whole day ko diha. Believe na jud ko sa kabaga sa nawang aning tawhana. Og tuod man pagkaugma na abot jutawhana, tuno nga Sabado og walay duty si ate og nakauli iyang husband. Nalisang ang tibok balay sa pagabot sa buhi. Naibulong silang mama nga nung namisita si Gabriel. Pero ang walay ulaw siya naman Joy nag-introduce sa iyahang kaugalingon. Nun siya nga, Ma'am Sir, uyab day ko sa inyong kinamanghuran. Nasyak silang mama. Nakauyab ilang anak nga wala sila'y panghanaw. May gali gikan ko sa disgrasya. Ikundili pa, madisgrasya jud ko sa kunit ni mama. Good saying na dawat rabi apod nilang mama si Gibran. Ug tinuod man tibok adlaw ang kagwang sa balay. Silang ate kay medyo na awkward kay senior lagi nila si Gibran. Bawal ko manguyab og police pero ang ending sa police ko nahagbong. Kanipot si Gabriel, feel kaayo ang justice. Dili jud maulaw tawhana. Sa so, amuapan na ni hapon, may gali gadalag pagkaon pagabot niya ganiha. Back on each other's arms na pud mi. So balik momol. <laughs> momol sa daw kay naa pa ko'y crack. Pero I know kajugjugo na kayo tawhana. Basi pa lamang sa mga kumot o galo. Kung makaburos pa ang among maghihimo sa una raguro ko na buros. After 2 months na totally heal na ang crack sa akong shoulder blade. Na okay na po tong mga pangos na ako bisag napay mga peklat nga nagpabilin. So ang gabarel na kighagit og laag. Mahadlok na raba ko kung makigilaag ni Tawhana kay Kapuyon kay ta. Open naman pod ang mga resorts sa amo ah, with minimum guest lang pod. Dali kayo nakapabok ang kagwang. Kadumdum pa jud ko sa bili ni mama ay ha mi nilakaw. Kung dili pa ready Mary ayaw sa mo paghimo. Dili man lalim. Nangisi na lang ko. I know Gabriel is responsible. Kung sa manggali ang mahimo na mo, I know panagutan niya. Pag wala dyan ko na sayo, ang expected nga swimming sa dagat sa kwarto man namo gihimo. Murag na kurata na kong lawas kay dugay nang walay practice. Pagka-energetic rabadyod tawhana, pero dili jud ka alakanse kay pagkalamia aman jud po. Balag maotruhan ko gabali kung si Gabriel pod nga perting humuta og lami ang mobale. Okay ra. Mura man jud og wakwak nga nabuang si Gabriel kay wala jud gi kapoy. Ang rason si bueng gi-quarantine lagi daw siya. Pero dili pud ta palupig oy. Bahalag mga bale. Ahak jud tawhana kay singto ng putag hagkot ani. Lami maning pulis kay kusgan. Samot ni si Gabriel nga sigig exercise. Ma-exercise pud kog apel. Ano, ang nabantay na kong Gabriel kay tuto kay na siya sa lihok na ako. Anang sige siya pangutana ba samot nagmagtanga ako sa hay. Muni-muni ragod untang ako ah, pero ang kagwang lahi magpasabot Ingon siya, unsay mo ginauna? Share po diha. Matubag ra pagkog wala raman. Matubag siya. Kay sure nang wala raman ha kay basig kalit ra kag kawala na po. Ako siyang giingnan na nabuang ang jud kano. Tubag siya wala oy. And one thing I learned about Gabriel is stalker sa TikTok na ako kagwanga. Nasuko pa siya kay Moro daw kog nangita uyab sa TikTok bisag kalingawan na to na ako. Para muundang na ang kasapot sa amaw, giapil na ko siya sa akong mga TikTok. Ambot kung nalipay ba siya nga ni-appeal siya or wala. Basta kay gamer man po siya. Kagahi sa lawas sa amaw pero kung mutukhang na mura mag-gymnast. Flexible man kaayo. Paguli na ko, guilty as charged kay ko. Lahi nagtinanawan si ate ug mama. Si papa kay chillera, si tabi ni Gabriel. Feeling close kay ni si papa. Ngayon ako ate, okay bibi, kakiatsuti mo. Kung ginan ate nga paghilumoy, duro raman na siya gatawa ahaka jud igsuona. Again, smooth sailing rabi apod ang relationship ni Gabriel. Away gamay, tukhang dinagko. Basta si Gabriel imong mauyab, expect na lang og exercise regularly. Dayon, there was this one time nga nagkuha kog police clearance para ipasa sa office namo. Wala ko nagsulti ni Gabriel og ating amuadto ko. So while well, gahulat kog tawagon ko, naminaw sad ko sa tabi at mga pulis dito. Kadong manggod ko sa ngalan ni Gabriel. Bantay jini siya kung makadungog ko kabuang niya. Na miingon, grabe Sir Gabriel no? Kagwapo man siya, maka-inspired mo trabaho basta duty siya. Na may tubag nga, naana ma doon na iyab si Sir. Tubag po to nga, wala guroy. Na na miingon, naligid daw, isuon daw ato sa atong kauban. Na miingon, nga abi kog silang racial lang uyab. Nikinot akong agtang pagkadungog na ako sa name nga Raysha. Letcha. Mamatong bayhana nga gilove team love team nila Gabrat. Ug sa ulay paglibak na abot ng Raysha. In fairness, guwapa man jud pod bayhana. Lamiyon og lawas pero lupigan jud siya sa lubot og tutoy na koy. Eh. Yayo nigmasa ni Gabriel siya rog dili mo tubo og samot. Ha. Dinay nang utana niya. Ngahoy Rachel, uyab na mo Sir Gabriel. Nagpahiyom ang Rachel. Nag-expect ang mo dinay siya kay dili man jud sila uyab ni Gibran. Pero ang babaye wala jud ni dinay. Maramang naghatag noon og laing meaning. Sa galagot nako, gitaksa nako ang Gabriel nga na ako gubos nagkuhag police clearance. Timing pod nga ako nagitawag para picturean. Feel kay nako akong kagwapa tong panahuna. Sayang ang mga skincare routine nako para mamaot lang ko. Ipakuha man ang mask kay aron na picturean ko. Paghubo jud na nako sa akong mask, mura jud og natukan ang mga bayhana. Samot na si Rachel. Gaba. Pag og pictures ako ang nalingko dayon kog hulataw gon para makuha na ang police clearance. Ug mapoy pagsulod ni Gabriel. Haka jud tawhana. Mano sige siyag maibgan kay mura man jud pud og tarong. Nagpagwapo man og taman. Kay hapon naman to mo ang ako nalay last ni customer nila. Mo na ang Gabriel, murag kiring ni halog jud. Gisipatan ako sa Rachel. Lamiing nun niya, tagam niya. Feeling pod kaya siya. Bad na kung bad. Ingon si Gabriel, Ganiyar ka love. Mito bagog bago raman. Then mingon si Gabriel, nga hulat ako, mugawas. Taman naman ko five. Nitanda na lang ko. After na ko makuha ang police clearance, yatod yun ni Gabriel siya sakyanan. Kataghan na banamog memories diri. Nakansyawan pa jud siya sa iyahang mga kauban. Kung namiingon, Hoy sir, mana jud na? mo Modeng dili na mo ko laag na man day laing lagon. Napumingon niya ison man ni kuan. Then okay, na-recognize ko nila agis pagkatudkuha na ako ni ate. Gipasakay na ko na sa sakyanan. Ingan siya, nga tagad sa dari ka ha, maot ako hapit. Mitubag kog lagi. Tumingon siya, kisabi kisaksi makayuta. Huwag ang amaw ni Halok Jod, COVID para ba Jod? Lahi man ni si Gabriel kay kulang na lang higupon ko hilig goronig hiko pagsabaw with matching hika panahak. Yawa siya. Pag-out sa kagwang, gidala ko sa apartment niya kay dili pa man pwede ang dine-in sa makananan. Sabi ko another set of tukahang napod pero dito ko na siyop. Pagabot na mo kay namay nagtagad niya nga babayi nga gadalag bata. Pagtanaw na ako sa babayi maumanto ang tua sa picture. Naloy ko sa bata pero sa inahan lahi man akong pamati bad aura man kaayo. Sa mga to, nga ayha mi ninaog kay gibira pa na ako si Gabriel. Gadali-dali ang kagwang naog. Excited, mong samot akong kasapot. Then ako siyang giingnan, nga sure jud ka nga dili na imong asawa og anak Gabriel. Mahibaw-an na jud nato karon. Bantay lang jud nang imuha. Putlon jud na anako mitubag siya. Unsa gud na Kapila man ako isulti nga dili ko minyo. Unsa man ameryo eh? Dan ako siyang gitubag nga naniguro ra ko Gabriel. Dili ko ganahan og iskandalo. Mitubag siya nga lagi pastilan jud ko eh. Ug ako siyang giingnan nga tarunga lang jud na Gabriel. Wala na jud ko nga gitagad nga makanaog ni Gabriel. Gadali-dali jud ang amaw. Nanmingon siya, Nga Lori, naman mo dari sa gawas. Gani haramo? Lori di ay ang name aning bayhana. Kababata man daw ning Gabriel. Nagkugo siya sa iyang anak. Unya kay gabi na naapa sila sa gawas. Loy biapod pero ambot gisapot man ko. Demingon si Lori, nga Gab, daris ako be. Nilayas ko sa mua kay si mama si sigig pamoyboy. Doro manag iyak bayhana. Nakurata ang bata among niya. Gikuha ni Gabriel ang bata ug ang lori duro gahalog ni Gabriel. I know kababata sila pero murag lain man. Nagselos ko guys. Ahak jud. Valid ni no. or nitukar na pod akong pagka-abnormal. Sa mga itong ipasalod ni Gabriel silang lori ug ang baby nga sige gihapon og hilak. Kaloy sa bata nakadumdum ko sa akong pagumangkon. Sos nalimtan na jud kong Gabriel. Mga one year ka pinaguro tong bata akong dili ko masayop. Cute traba kayo. I never imagined Gabriel to be this soft to a kid. Kagwapo sa kagawang while gisayaw sayo ang bata. Si Lori kay feel at home kayo. Kanabitaw nga anad na sa balay nga gisudlan niya Samot akong kasapot nga thinking nga nadala na ni Gabriel si Lori sa iyang apartment. Dili jud nako malikayan nga magmugot. Akong gisinyasan si Gabriel nga manawag sa ko sa balay. Nanangkid yun lang mama nga dili ko kauli sa balay. Dili na ko biyaan si Gabriel oy. Kuyog ni Lori. Basig madala ni sa kauwag ning tawhana. Yawa na jud dayon. Basta dili jud ko mahimutang Something is wrong, Jud. Bantay lang Jud ni si Gabriel ba? Pagbalik na ko sa sala, ni kalma na ang lori. Kinsa po'y dili mo kalmaan ng gasandig siyang Gabriel. Giyawaan Jud akong utok. Gitaasan ako kilay si Gabriel kay basig nakalimot siya nga naapa ko. Best in walk out ang tago rabajud ko. Pero ni palayo ang Gabriel o gikamayan ko. Kalami sa palungon tawhana. Gisapot jud ko nga murag mabuak akong ulo sa kalagot. Then mayon si Gabriel, nga love, alira. Si Lori di ay akong childhood friend. Lor, si Mary, uyab na ako. Ni fake smile ang Lori na Yes, fake smile jud. Kabalo kay ko sa fake smile sa diloy. Ahak bayhana. Nihay na siya nako og nitando rapod ko. Kapoy makiplastikan leche. Akong ginahawag gabugat na, gisapot ng babae. Lami na kaayo ko si Gabriel. Unya ahak pa jud kaayo kay ako mo'y nakaprepare sa lamisa kay gat talking pang duha sa sala. Dako jud kuroy problema bayhana. Giamong paniya si Gabriel. Pero wala ko'y mahimo kay lisod po dog ingnon ako si Gabriel nga dili ko ganahan ni Lori. Naluoy pud ko sa bata pero dili sa inahan. Well na ni hapon may yati kayo. Mura magpamilya ning si Gabriel o Glory. Gikugos ni Gabriel ang bata while gihungita ni Lori. Ahak jud. Mura kog viewer ni Landoa. Lami na kayo mamundak. Nawad-an ako gana sa ko nakita. Ang mas gisaputan na ako kay ako mo ay nakahugas sa plato. Pinaka-hate na akong trabaho sa balay. Ambot, basta pahugason na plato, mura naman ko giwaan Ang Gabriel o glory to agsala, gadula-dula sa bata. <laughs> Gisapot kog taman langit. Bantay lang jud unya ni si Gabriel. Magsakit jud ang puson aning tawhana. Kay isa may kwarto sa apartment ni Gabriel, maong silang lori na lang ang muhigda dito og sa sala mi ni Gabriel. Nibalibad pa jud ang lori nga okay ra daw nga sila mo sa sala pabebe kayo. Wala dyan nagunahunaan ay bata siyang kuyog. Wala man siya gihimo nga daw tanako, pero galagot jud ko niya. May gali na extra foam si Gabriel. Okay rapod bisag sa salami. Then miingon si Gabriel nako, nga kabitayan man imong si Modlove. Tubag ko niya, nga hilom, gisapot ko. Gisapot na ha pero perting halog nako na ni Gabriel. Lami man jud siya halugon. Then mitubag si Gabriel, nga sensya na good. Lisod purog paulion ako silang lori. Dili ka maloy itong bata. Mitubag ko nga maloy ko sa bata, pero dili sa inahan. Ayaw ko labda, Gabriel. Then mitubag siya nga, sapot man jud. Himo na lang taga to, abi. Ako siyang gitubag, nga yawa kay ka Gabriel. Mukalit palang nagawa si Lori. Then mitubag siya, dili lagi na, kaisar bitaw Direbe at tamayo. Quickie lang god. Dari ko sa quickie ni Gabriel Mobilip. Ahakit jud kayo. Nakausan ni nako sa balay bisag na silang mama. Wala na ihubuanay oy. Nadala jud ko sa amaw maong gikapoy kong ipit-ipit sa kontingog. Aha ka jud. Dako kay ngisi ang amaw paguman. Kalami isag paon. Then mayon si Gabriel nga naa on ta ni Suludlove Modyo na iyang sige gisulti pagkahumana mo. Open na kayo siya nga ganahan na kayo siya nga magkaanak sa kuha. Well, willing and ready naman po ko. Pero ambot ba? Wala pa man ko na boros. Dili pa jud siguro panahon. Pagkaugma kay Sabado man, gatambay ra ko sa apartment ni Gabriel. May gali na dalag explanation si Mama. Giinan ako nga bantayan ako si Gabriel kay naay babayi nga gakiat-kiat. Dili jud magsilbi ning kahimtangoy. Magkadugo sa mi ay ha niya mailog si Gabriel. Kahar sa kagwa. Maayo man jud pod muluto si Lori. I will give it to her. Dili pareha na ako nga talag sa jud magluto. Parito pa jud sige. Bala siya oy. Manang siya may tigluto og ang Gabriel malipay kayo. Kalami, bubuan o gininit. Then ang na si Lori sa kuha, nga Mary, Unsa pa'y sige ni maglutoon? Lami kay siyag tubagon og ikaw mo'y akong gusto lutoon. Pero mitubag ko niya, nga dili man gay ko hilig magluto-luto. Then mitubag si Lori, hala, mao ba? Hilig ba na mo kaon si Gabriel. Ambot ba og unsa basta lahi man akong pagsabot sa word nga mukaon. Mura magnaay laing meaning. Nasiplatan nako ang pagngisi ni Lori. Ahak jud bayhana olbo akong kaspa niya. Mitubagpod ko, nga bitaw, hilig jud mo kaon si Gabriel. Tagaadlaw gali with additional snacks pa na. Then mitubag si Lori nga, ganahan nag-experiments Mary. Nisamot og taas kong kilay. Letche bayhana. I smirk. Basig kaingon siya butan kong pagkababay. Mitubag ko niya, tinood na Lori Experimentalist jud kaayo si Gabriel mao nang satisfied kay kuniya. O gitalikdan nako siya. Let siya bayhana. Confirm na ibog jud to ni Gabriel. Gigawsan nako ang Gabriel og gihapak jud dayon siya nako padol nako. Nakuratan ang kagwang. Ako siyang giingnan, tug-an nako og tinod Gabriel. Naay nahitabo ninyo ni Lori. Dili jud kaha imuhan ang bata tugan og tinoda kay kaila ka nako. Basig mayawaan jud ka nako. Itubag si Gabriel nga, unsa na Mary? Sakit ni mong maghapak eh. Ako siyang giingnan, yawa ka Gabriel. tugan an diha jud. Dugay-dugay ni bag ang Gabriel. sa ang kasapot. Then maingon siya nga first snako si Lori. Ahak jud, mora kog nabungol sa nanungog nako. Kaiyakon ko pero wala may nitulo. Basta gilagot ko. Gisampalong nako ang Gabriel Jod. Na siya kang buang wala niya gi-expect oy. Eh. Nawala iyang pagkapulis kay wala siya kabantay sa akong kamot. So ako siyang gingnan sa imuhan ng bata niya na makak padyod kang yawa aka. Mitubag si Gabriel, napataka jud ka. Ingon ko nga first sex na ako siya. Wala ko nag-ingon nga nag-sex pa mi hangtod karon. Wala ko siyang gingnan. Ah basta, yawa dyan ni Moy, moli ko, leche. Sa moto nga may out ko, gikuhan ako mga gamit. ganahan na kay ko nga mamundak pero wala na ko gihimo. Naapabaya ko'y konsensya kay natulog ang bata. Ang Gabriel gasunod na ako. Dili ko hanat og tingog kay basin makamatalig ang bata. Tanguta na siya na ako. Asa man ka? Mulakaw na pud ka? Ako siya gitubag. Ngayawa ka. Ayaw jud pagharang-harang diha kay basig masumbagan jud ka. Nakita na ko ang lorry galili na mo. Tungta na si Gabriel nga, asa naman pud ka? Mawala na pud ka? Layasan na pud ko nimo. Ang Gabriel murag giyawaan. Suko kay nawong pero dili jud ko niya madalaan ang kaisog niya. Ako siyang gingnan nga dili kakabuot nako asa ko padulong. Then mitubag siya, nga uyab ko nimo Mary ha. Uyab ka na ko. Huwag ako siyang itubag, nga uyab barata. I'm not your property, Mr. Gabriel. Then mitubag siya, nga yawa agud ni Mary. Ako pa siyang gitubag, nga yawa jud. Let siya ka. Then mayon si Gabriel sa kuha, nga ayaw jud ko hagitag layas-layas Mary. Magsinalbahis jud ko. Huwag ang Gabriel giyawaan siya ahak tawhana kay gibira ko. Gidala ko sa kwarto o gilakan ko. Kayawa jud. Ni samot akong kasapot sa kagwang jud. Ambot noon sana sila sa gawas basta kay giabrihan ko ni Gabriel gabi naman. Hagard og nawang tawhana. Ako kay fresh kayo. Abi niyag pa-stress ko nilang Lori. Then maingon si Gabriel, nga nawasan nakasapot ni mo, wala na silang Lori dire. Wala na ko siya tingyoy, Bisik og butang og night cream sa kong nawong. si Gabriel nga high school pamanto na hitabugod. Kausara jud to. Bunga ra to sa kabatan-on namo ni Lori. Na curious lang mi ba? Ahak jud tawhana. Na curious man sad ko pero wala na ko himua. Siya ra joy nakabuak na ko. Latche. Lamingan si Gabriel nga dili jud to nako anak Mary bisag patyon pa ko nimo. Daming tubag ko, nga ko hatagig idea Gabriel basig mahimo kong kriminal karon. Ningisi man ang kagwang kagwangoy, gibira ko o gihalog. Ah, kajot. Damingon si Gabriel, tugaan na lang kung nagselos ka. Ayaw patakag panampalongbe. Gitaasan ako kilay ang kagwang. Gisikon ako kay ang kamot sige nagikapikap. Diri rabadjud ko maluya. Then mingon si Gabriel, nga kaya ti adyo ni Moy, aksyon mambutag ka balaka basta masuko ka. Kalit rarabakag kawala. Then mitubag ko, nga mawala jud ko si Moha Gabriel kung pataros-taros ka. Niambot kay kaning Gabriel pod kay murag alimatok. Sige na magpanupsop. Mo to, nga tukhang again. Best performer as always ni si Gabriel. Makawalag kusog. Sa moto nga nalian pod ko. Ikaw ba di ay sigig mabubuan? Si Lori di ay kay gipapuyo ni Gabriel sa isa niya kay Igsoon. Nakasabot ra pod ang atin niya. Doro galig katawa sa pagkahibalo niya sa rason nga nakahawa ang Lori. Naloy ko sa bata. Nakonsensya biya pod ko. Pero murag okay ron pod sila dito sa sister ni Gabriel. Kay lagi nakadesisyon naman ko nga magpaboros ni Gabriel ni adto kog Obi gapa-check up ko nga nung hangtod karon wala gihapon ko naboros nga sige man mig perform ni Gabran. Og nahugno ko sa gisulti sa obi nako. Ang siya nga Mary, naakay polycystic ovarian syndrome. I remembered na kaiya ko that time. I thought sakit siya nga pwede na ko ikamatay. Pero gi-assure ni Doc nga dili siya kadtong ikamatay. PCOS is a syndrome wherein maglisod og produce og egg cell ang babayi ang dili kay siya dugon. Makure mo po siya basta naa lang kay healthy lifestyle. Nahugno ko kay basig dili ko maburos nga ganahan ra ba jud kay na si Gabriel. Nagproblema ko unsaon ako pagsulti si Gabriel bahin sa sitwasyon nako. Nabother kay ko sa akong sitwasyon. Akong college best friend akong gitawagan. Gisulti nako tanan siya. Kaila naman pudto siya ni Gabriel mao maugali ni tabang pud siyag tago-tago namo sa diha. Best friend jud mi kay parehas mig pangutok. Ang suggestion sa butan, sigihon lang jud daw namo jog-jog ni Gabriel. Siya ro daw og dili kumaboros. Okay, masunuring bata man jud ko, mao jud po'y ginahimo namo. Mga mid-October 2020, nay nadawat nga request si Gabriel nga moapil sa training staff adtong training center niya sa diha katong wala pa siya nagpa-transfer. Special request daw to gikan sa taas bisag one month lang. Siyempre naguol ko pero gisabot sad nako ang trabaho niya kay according pa aning akong isuon, dili daw maayo mo balibad o mga inana kay naaman sila gitawag nga seniority. Gabriel even asked me about it kung unsa akong opinion. Dili ba po dali ang one month nga lagyo mo sa imong uyab. Nangutan na si Gabriel sa kuha, na ako ni Love. Ako siyang itubag, nga ikaw, imuha man ang desisyon. Pero sa tinood lang, ganahan ko moingon nga dili siya mato. Ingon si Gabriel sa kuha, okay ra mo nga maglagyo tag usa ka bulan. Mitubag ko nga, okay ra oy, isa ra man po na ka bulan. Dali ra kaayo ang panahon. Ingon siya nga, sure ba? Mitubag ko gilagi ug tuod man nilarga si Gabriel. Sa adlaw nga mogika na siya naningkamot jud ko nga dili mo iya. Pero akong dugahan gabugat na. Nihapit man na siya sa balay ay ha mo lahos. Kadlawon to siya ning gikan as always. Umingan siya sa kuha, nga isar ko kabulan nito love, agwan taha sa tagamay. Trabaho manggod ni, sorry jud kayo. Ito bago niya, nga okay ra manggod Gabriel laban na rajud tani. Ayaw jud pang babae dito ha. Wala na jud kay balikan dere. Mitubag siya. Unsa gud na oy? Mora man na sige ni mo hunahon Ay hag Gabriel bahala nagnaapas lang mama og papagalantaw. Hapit na jud mo tulo kung luha mo ang gipalakaw na dahil nako siya. Huminga siya sa kuha. If ever na kay gusto isulti nako, don't hesitate to call me ha. Ayaw jud ko i-black Mary. Nakatawa ko isulti niya na niguro man tawhana. Ako siyang itubag nga ligibos. Well, kita na ako palayo ang sakina ni Gabriel, duro pod kong iyak. <laughs> Leche. Dili jud nako mapugngan akong kaukalingon. Wala pa gali isa ka oras nakagikan si Gabriel pero gahuot na kundukan. Gimingaw na ko sa kagwa. Lahi ramang guto nga naara siya sa station kay duol ra adtoon kung mingawon ko niya. Mga first week, mao'y lisod nga adjustment namo. Samot na nga talag sara kay may magkunta kay. Mura man po siya nag-training. Oy. Bisag si gabi, eh, dili kay siya kakontak na ako. Maong nakapangutan ako ni ate kung unsa joy naaan ang training center. Ingon ako ate, nga normal ra na be kay naa man siya training center. Busy manggod po na sila sa lectures o combat demos. Mo nay explanation sa kong ate. Pero kay sibilyan man ko gunahona, naglisod ko sabot sa sitwasyon. Ang kamingaw nako niya dili jod maparog. Malipay na ko nga matapos ang usa ka adlaw kay pasabot ana hapit na siya muli. Third week ka naglagyo mi. Didto na jud gikulira akong utok. Agi ra jud sa tag post sa Facebook niya ba. Dili man kayo na hilig og social media si Gabriel, mong ako mo ay mag-open usahay messenger noon bibo iya Nilabay man jud sa kong wall ang usa ka tag photo siya Naa siya'y kuyog nga babae. Pulis pod. Hawod kaayog oy. Klaro kaayog taas og ranggo. Nagtapad sila ni Gabriel while gahawid og papel ang babae. Medyo nagdako si Gabriel og duol iyang nawong atong babae. Wala joy pagka social distancing mga tawhana sa mga comments ko na hudar, kinsa go'y dili magselos ni aning mga comments nga. Bagay jod gihapon. Gabalik mong Gabriel? Comeback na ba ni? Nagkita ara jod sila balik. Og daghan pa ang mga niletching comments. So base pa lang ato, nakakonclude ko nga ex da itong Gabriel. Samot og kalagot akong ginawa. Na-threaten jud ko honestly Mong pagagabi ana, gitagad yun nako si ate sila ha. Dugay rabadyod na kauli. Hapit na ko na lowbat agig tinanaw og kokomelon akong pagumangkon. Nangutan akong ate, namali ka be. Mitubag ko nga, nako ipapangutan na te. Kaila ka na te? Akong gipakita ang crop photo tong girl nga kuyog ni Gabriel. Tubag si ate nga, mao, Trainer po na siya parehas ni Sir Gabran. Kay, murag classmate na na sila. May tubag ko nga, sure ba te? May tubag akong ate, nga lagi. Lami kinaglawas be. Daghan gali na ibog nga mga classmates na ko ana ni ma'am. Nisamot akong kalagot sa kunipawan. Ahak jud. Lagyo rabami ni Gabriel basig madala jud to sa kainit si Gabriel. Ex para ba jud di ay niyang bayhana. Pagabot ko sa balay kay dali-dali judahin kog charge. Dili majud ko mo open sa messenger ni Gabriel, pero adtong panahon na murag na joy gahonghong sa kuha nga i-open. Halos GC ang naa sa ihang messenger. Wala na nako gi-open kay confidential na to. I-out na unta na ako kay basig mabantayan niya ba nga na ay nag-open siyang messenger pero tunong man jud nga naay ni pop up nga new message. Leche. Ang ex naman niya. Wala na ko i-open ang message kay makita mang gihapon ang partial message niya bisag dili ni mo i-open. Ang message kay Hello Yel, magunsa ka tomorrow. Wala man kay lecture no. Pakuyog ko sentro unta kay ako'y paliton. Gisapot ko sa message niya nganong si Gabriel pamanjod iyahang ipakuyo. Ka OA niya. Motong gi-out giouta lang nako kay akong mental health mabuang niya wala na jud ko nag-online taman buntag. Bahala si Gabriel kay basig kong mag-chat-chat mi nga tunong nga galagot ko, basig maawayan na ko siya. Pagkaugma kay na text ang kaguwang gikan pagabi. Ang love, dili ka online. Okay ra ka? Ngon si ante nga naara daw ka sa kwarto ni mo. Nakikibate. Natulog na ka. Text ko kumadawat na nimo niya. Mingaw na ko nimo. Love you. Akong gitextan si Gabriel mga alas 10 na to sa buntag. And based sa gichat atong babaye, walay lecture si Gabriel karon maong free ra siya. Ako siyang giingnan, nga morning, nagunsa ka? Pero sa kalagot na ko, nahuman na lang kog paniod to wala ka reply ang Gabriel. Gikagaw jud akong utok. Nagkuyog jud to silang duha og unsa kahay gihimo na. Yate jud dayon silang duha. Lamog nay nahuna-hunaan ako gangil ad na akong utok. Pagagabi adto maupay pag-text og balik si Gabriel. Just imagine buntago nag-text pero gabi na ni reply. Mingon siya, Hello, sorry karon pa ko na bakante. Na busy jud ko kaginiha. Wala na jud. Akong otok gikulira na. Karon pa siya na bakante. Na busy siya ganiha. Latche siya dili jud siya mabakante kay gaigat igat man siya. Wala na ko giambat ihang text og tawag. Gisapot na kay ko nga lami na jud makigaway. Ang gihimo nako ga-shared post og my day ko og mga broken nga quotes. Bahala siya. Gi-off pa nako ang activation sa Messenger para makaingon siya nga dili ko online. I even posted my beach photo katong panahon nga nag-beach ming Gabral with a caption, just a daily reminder for everyone that no man should let you feel useless and unloved. The world is wide. Go out and savor being single. After sa kong pag-post, kay gapusot-pusot ang comments and chats sa kuha. Even si ate na nanawag. How burakyat? Unsa na imong gipost? Gabulag mo? Tubag ko sa kong ate, nga murag diha na jud padongte na siya, Nga no, pag sure di habibe. Intubag ko, ambot niya ay, dito na siya si yahang ex. Bahalag magbinuntagay sila. Ningon ako ate, nga pag-istoryahanay mo Mary, basig wrong send na po ng utok ni mo. Pero nalingan ko sa comment sa post na ako, chismis pa more. Yung siya, hoy bayot, unsa ni? Kana, Juday, ayaw pailad anang mga lalaki. Ako'y nag-ingon nga single and ready to mingle na kayo. Tara shots. Kasayang baye pero sagdi lang daghan pang lalaki. Supportive pod kayo ang mga friends sa akong kabuang. Balag makabasa si Gabriel. Yate siya. Mag-ipon sila si yahang ex. Abi niya gulay laing maipog na ako. Kay lagi Friday man tong adlaw na tunong pod nga birthday sa mong kauban. Nang invite siya nga didto manihapon sila ha After na mo makakaon, wala din mi kilakaw kay ulaw sad ug molakaw mi diretso. Mo nang gatambay-tambay pa jud mi og hapit na may alas GS na kauli. Tulog na ko diretso agi sa kakapoy. Wala na nako gi-check ako ang phone. Bahala na si Gabriel. Matulog kog malinawon. Pagmata na ako pag-ugma kay nakatawa ko sa post sa akong friend gabi. Gitag mangguguniya. Among mga pictures with a caption nga celebrating our Mary's singlehood. Taros jud kay bayhana. Habi ko ga-joke ra to siya gabi nga mag-post lagi daw siya. Gitinuod man jud ay sa babae. Gicheck na ko ang messages nako og bisan isa walay gikan ni Gabriel. Basig na busy na jud to siya at tong uyab niya. Kay Sabado man o gusto na ako malingaw, gikuha na ako akong pagumangko na gidala sa balay. Pagkalihok ka na jud kaayo bantayan ra dapat kay feeling kabalo na siya mulakaw. Dayo nag-swimming mi sa gamay nga pool niya. Balik ko sa pagkabata. Agi sa kalihok niya nakatulog mi sa sala. Nagpatong ang bata sa kuha. Iyang ulo kay nasa kundughan. Mamanggod na iyang favorite nga position. Gihalog siya nakog ayo kay basig mahulog. Wala arabadyoy ikapuli. Mga alas sa hapon nakamata ko. Gigutom na kayo ko. Pero nakuratan kay ko kay pagmatanak ko kay si Gabriel man, mo'y una na kong nakita. Abi kong nagdamgor ako ba? Pero si Gabriel judi ay kinilihok man. Poker face raman kagwanga. Wala jud pahiyom. Wala jud kuro ganahi makakita nako. Alagi ka. Una jud na kong pangutana sa iyaha. Dugay ni tubag as usual. Mao man na ha basta gilagot na. Dugay na mutubag maong kabalo na ko nga galagot na jud ni. Kung galagot siya, mas galagot ko. Magunsa man ka diri. Mao na siya kung gipangutana niya. Katindugo non ta ako aron komportable ko sa posisyon nako pero natulog pamanggod akong pagumangkon. Basig mag-iyak. Gikunutan ko sa kilay sa mao murag lamig kilay nga baga ra ba. na siya sa kuha. Noon sa naman pud ka? Gahapon ra ko sigig text og tawag nimo ha. Mitubag ko nga. Wala man gud. Gikapoy ra ko. Magbuot day ka nga dili ti ka replyan. Mitubag si Gabriel nga. Undangi ko anang gikapoy nimo ha. Kay last time nimong ingon nga gikapoy ka, nakigbulag ka na ako. Mitubag ko, ikaw guro gusto na makigbulag na ako. Ug mitubag si Gabriel nga, nganong ako man nga ikaw man manang mukalitra. Tubag ko nga, ako na pud imong pasanginlan, ako na puy sadan. Dahil mitubag siya, nga kinsa pa man lain. Lisod pod og ako nga igo or ako na narbaho didto dayon ikaw mo kalitrag kawala. Mutubag unta ko pero timing pod ni si mama mo abotoy. Dili pod ko ganahan nga makabalo siya nga galalis ming Gabriel. Giimbitar niya si Gabriel nga mukaon og linatikan nga saging og kamote. Si ate kay gikuha iyang anak sa kuha. Mayon akong ate, nga pag-istoryahanay mo bebe, unsa na pud nang kabuang nimo. Itubag ko nga wala mangud ko'y gihimo. Then mitubag si ate, nga klaro kayong naa. Dili na mauli diri kung wala. Spoiled kayo ka. Di man e dili ka gwapa, mailisan ra kagdali. Sa kagwapo ana, mabiyaan jud ka anang batasan nimo. Litanya sa kong igsuon. Gisapot noon ko. Nigana akong insecurities Nagtapad mi ni Gabriel nagkaon. Wala na siya nako akatahi. Duro rajud kog kaon bahala siya. Nota na ang mama nganong uli ilagi si Gabriel. Ug nakuratan ko sa tubag sa kagwang. Mingon siya, nga mananghid unta ko ninyo te nga ikuyog na ako si Mary sa akong gitrabohoan karon. Mga one week kami dito te. Mobalik naman pud ko sa station. Yati tawhana. Magunsa man ko didto. Ako siyang gisipatan. Nabuang naman jud ko ron tawhana. Kabalong na ako'y trabaho. Then mingon ako mama, nga one week na lang manday unta Gabriel. Nga nung ikuyog pamanimuning bataa. Mitubag si Gabriel nga dili nako kaagwanta te. Nabuang as tubag ni Gabriel. Wala jay ulaw si Ate Dorog Katawa. na ulaw kay ko sa tubag ni Gabriel. Mobalibad unta ko pero ang kamot ni Gabriel gahikap na sa paana ko. Ahak jud tawana. Unang pagkalunes, nag-file ko one week leave pero gidismiss akong amo kay mag-work from home na lang daw ko. Which is a good thing for me. Half day ra nakuha ni Gabriel ang need nako nga papers para makalusot ko sa border. Gipasagdan ra siya nako nga mag-prepare sa papel. Iyaha bitaong desisyon eh. Hangtod karon wala pa jud may klarong tingganay. Usahay rami magtingog kung naaray ipapangutana. Sa pagkahapon sa lunes, nakagikan nami. Whole night jud ni nga mag-drive si Gabriel. Natulog ra ko bahala na siya sa iyang kaugalingon. Nakamata ko kay gihabulan man mananiyag sa wrong akong legs. siya nga gihabulan rati ka ha basig manipa ka depensa ni Gabriel kay gisipatan na cross niya ako siyang giingnan nga chancing ka lahat siya itabag si Gabriel nga di chancing na katulong nagbalik ayaw sa ako awaya nipiyo na lang kog balik kay katulgon pa jud bitaw ko sa tinuod lang pagabot na mo kay abi kog didto mimo diretso sa training center dito man at tong murag apartment nga girintahan niya. Same ra gihapon sa diha. Narabaw jud ko'y bad experience diri. Abi kog matulog pa siya kay kapoy bi og drive og 10 hours pero gailis naman na siya sa ihang uniform. Ug ako siyang gipangutana nga di ka matulog sa. Ito ba siya nga dili na napakoy lecture tiwason. Mag-prepare pa ko para ugma. Tulog sa diha Padala ra kog pagkaon ni mo Ayaw og gawas-gawas sa kay wala ka nasayod pa diri. Muuli aradayon ko. Ug mitubag ko, nakawat ako. Excited ra jud ka makakita sa imong ex. Nikunot ang hagdang niya. Pawala-wala po damawa. Abi niya wala ko kabalo. Ito bang siya, si Catherine. Ako siyang giinag ambot nimo. Damit na si Gabriel. Oo, ex na ko siya. Dayon, ito pa ko nga, dayon, pagbalik mo, leche ka. Itubag si Gabriel, nga nito kar na jud ka. Himuan na pud ko ni sala. Unya na ta mag-istoryahanay. Hapit ako malate, behave dariha. Gitalikdan ra na ako siya, nihalok pa na siya sa kung ulo ay ha nilakaw. Huminga si Gabriel, ugma na nato na istoryahan ng nakasapot si Mungutok. Ayaw lakaw ha, daghan kong mata na Mary. Dili ka kalaho sa border. Istoryahan ti kadaan. Love you lang ga. Bahala siya siyang kaugalingon. Natulog ko balik kay gikapoy ko sa bihay mo. Nakamata ko sa paghigda ni Gabriel. Gisikon ako kay ni Dot Dot man nag-ayon ako. Pero wala di ulaw kay mamira pa man siya. Ako siyang gingnan. Ang init kay Gabriel. Gigang ko. Palayo na ako. Mitupag siya. Nanginit ra ka kay tapad ta. Ayaw sa og minalitabe. Patulgas ako. Og ang amaw gihimo niyang ugnan akong dughan. Ako siyang gingnan. Nga dili ko ka ginawa Gabriel. Wala siya. Ito siya. Akadyot ragod mo di ay maayo kayo ang tulog sa imong pagkumangkon diri. Pumuta man sa akong saputon. Ako say baby ni mo karon samtang wala patay baby. Nahilom ko sa gingon niya. Yati tawhana. Maayo man jud kaayo mo gamit og istorya ay. Ipasagda na lang nako siya nga natulog sa niadto nga posisyon. Then kining Gabriel na mukha og kadlawon. Gimingaw ko na siya. Mawang ending gadyug-juganay mi. Mojo ni ending na mundo ha. Basta maduol na nintawhana, mura kog yawaon sige. Energetic rabajut kayo. Dugay mahuman. Lacha. Ang rasoniya, dugay kuno na ipon. Kidalara man guro ko ani kay pagawsanan. Nilatsa na dyan. Thank you. Limingon siya sa kuha, nga di ba nagingon ko nga mo text ka kung nakay pangutana. Gahiag uloy, diliman kasabot, yama-yama niya. Huwag ako siyang giingnan, ilom diha, pa-blind-blind pa ka. If I know nalipay ka nga nagkita mo si mong ex balik. Pagkuyog mo oy, under na pod akong kamaldita. Mitubag siya, nga nalipay bitaw, dayon unsa may problema na ni samot akong barukang sa utok. Latche jod tawhana. Mga ko siyang giingnan na pistot manday ka. Kuyog niya kay didto manday ka nalipay. Ang amaw gingisihan ko. Umitapag siya, natugan kong nagselos kang madam, dili nang pataka rakag pasangin. Tara, kuyog ta sa training center. Ayaw lang paglaroy-laroy dito ha. Sa motong wala na jud ko nagpabebe, gadali-dali judayan ko gilis. Gapaseksi ko kay maulaw sad ko mo kuyog ni Gabriel nga murag maid niya. For sure, daghan ang nagka-crash ani. Pagabot na mo kay pagkadakua man day sa lugar. Tabingon siya nga diha mi sige jogging love maong hanginan ko. Wala ko nitingog siya ha, busy kog tanaw sa gawas. Daghan pang giyama-yama ang Gabriel mura jud og tour guide. Nidiretso siya atong isa ka building nga daghang mga police trainers. Medyo naulaw ko. Na-awkward ba? Dinmingon si Gabriel sa ko ha. Nanalaw man ligita. Gisura ko sa amaw. Umitubag ko, nga kulbaan na ko Gabriel. Hayaw pag-assume diha. Pagkanaog na mo ang mga mata na sa mua. Kanipot si Gabriel walay ulaw. Mohawi jud sa hawak na ko mauli ginang uli gikuha ajuday niya. Yawit adtong usa ka pulis nalimot ko sa ngalan. Wala jud kagwanta ligi ni si sir. Bantog ragi ulian jud. Napunog sora si Gabriel ug ako kay gihilomra. Ismail ginagmay bisag dili makita kay nakamask. Ug gibiyaan kong Gabriel dito o gipakuyugan kog usa ka pulis aron na ako'y makaistorya. In fairness, tabian bayhana mong nalingaw raputo. Napamanggo daw combat lecture si Gabral. Curious ako pero bawal man daw ko dito. Pagkaudto kay nagdungan ko kaon nila. Naulaw jud ko kay ako ray na lahi dito. Basin makaingon sila nga kuyog baboy kong Gabriel. Siya rin nagkuha sa kong pagkaon kay maulaw ko mupila. Nagkakuyog mi sa table at tong mga kauban niya. Medyo familiar na ko tong uban. O tokong gipangutana siya nga, familiar lagi ni sila Gabriel. Pagtanaw na kung Gabriel kataunon man siya. Umitubag siya, nun sa ka, huwag ako siyang giingnan, e nun sa ka, katawali ka. Umitubag si Gabriel, nga kuyog na ko ng uban, at tong unang nagkita taba. Kadumdum ka asa ta nagkita, madam. Dalasura man ang pagasulti ni Gabriel. Murag amaw Mao ko nga nalimot man ko. Kumitubag si Gabriel nga sure oy, ikaw good. Ipadomdom maranako niya. Ahak yun ni si Gabriel. Namula ko sa kabuang niya kay basig nakadungog ang mga kauban namo sa lamisa. Hapit namin na human og kaon og sa dihang maapoy pag-abot ni Catherine. Gwapa man gali siya sa picture, masamot sa personal. Karang dili ka mag-expect nga police day siya. Wala na akong self-confidence kay nagkaubos na. Ang ayan kay siya siyahang uniform. Bagayon din silang Gabriel. Yate, nasakitan na noon ko. Akong gitanaw ang Gabriel unsay reaction niya. Ang kagwang gatutok dahin ako. Nidoon lang si Catherine sa mong table. Nakita dyan ako ang paglingi sa mga ka-table namo dari nako. Na For sure, kabalo sila on sa ipas ni Gabriel o Catherine. Huminga si Catherine nga, Hi, ikaw si Mary? Catherine di ay, friend ni Gabriel. Lami kayo ingon nga, friend ra jud. na ko ang Gabriel o ang Gabriel gatutok ra na ko. Gahulat goro on say reaction nako. Ahak jud tawhana. So ni smile rapod ko niya. Umiingon, Hello. Yes, ako si Mary. Dugay na mga friends ni Gabriel. Huwasan jud si Gabriel karon. Medyo na-awkward si Catherine. Umitubag siya. Oh yes, classmate me at tungga training pa me. Umitubag ko, nadugaya naman day no. Maayo kay friends ara gihapon mo karon. Gi-emphasize jud nako ang word nga friends. Itubag si Catherine nga o, mojo itugot sa ginona mo. Friends, confirm, wala pa ni kumove on. Gitasan ako kilay ang Gabriel. Siya po kay poker face ra. Wala na ko'y nahimo adto. Lisod po gawayan ako si Gabriel kay lagi wala pa ka-move on niyang ex. Nilakaw na din si Catherine Nihapit radyo siya sa mong table para makigila-ila. Unang utana ang Gabriel, unsan man po nang yunhon mo? Nidoko ko. Lisura po na ni sigitag ki insecuroy. Natawo na lang unta kong gwapa kayo. Mitubag ko. Nga wala man. Pag mitubag si Gabriel, ngayon sila ka nang wala daw sa mga babayi kay naa daw na. Tinood? Nahilom ko Lisod po dog moingon kung Gabriel nga na insecure ko. But Patyo na lang ko niya. Dili jud ko mutugan. Huwag ako siyang giingnan nga wala lagi. Huwag nangutana si Gabriel, Sure ka? Itando ko siya after ato kay giingnan ako siya nga muli sa kadyot sa apartment niya. Dili pa unta mo sugot ang unggoy. Gingnan ako nga naa ko'y ipasa nga report. Wala na siya nahimo. Ipatod ra ko niya kay naa pa man siya lecture. Then mingon si Gabriel, maghimog report ha, dili mag-impake og mulayas. Mitabag ko, nga dili lagi. Wala man jud plano mula ko oy, katapol. Lisod ra ba ang paglabang sa border? Pagabot na ako, gitawagan din ako si ate, bahalag na pa siya'y trabaho. Lumingon ko ate, nanawag man ka, kumusta man ka diha? Itubag ko nga, ate, Normal ra ba ning sige kog ka feel nga threatened sa mga babayi nga nagpalibot ni Gabran. Ito pag akong ate. Wow. Coming from a super confident sister. Noon sa noon po day ka. Ito bag ko nga gwapahaman day aning ex niya no. Duro manon siya katawa sa kong gisulte. Umingon akong ate, na nakita na mo? Yan pila pa man kaliguan imong himuon ay ha ka maka-level niya ahak dyan eh si ate kay walay tarong ka istorya. Ako siyang gingnan, nga let siya mga tiyoy. Then may tubag akong ate, nga panguyab pagwapo be. ang maayo bitaw himoni mo be pag tinarong si mong pangutok. Katawa na po siya gayo. Then ako siyang giingnan, nga bulagan na lang ako si Gabriel Yati kayo sa akong unahuna lagi. May tubag akong ate, nga himoa kung makagawas pa ka magpa-assign ka na dire sa tua bisag tagadiha iyang pamilya kung dili na seryoso. Otok gamitabi. Dili insecurities. May tubag ko nga. Lisura man ani doy. Umingon akong ate nga sulayig pakigbulag niya kung mao na gusto nimo. I hope makasurvive ka sa heartache. And I hope makauli pa ka dere. Duro na pud siya katawa wala ko siyang giingnan na mabuang mga toy. Umingon akong ate. Oy, day. Huna-hunaon sa inaani mo nga sige kibalikan ni sir. Mutubag unta ko nga sex. O akong giingnan akong ate. Nga kagwapa guro na ako. Then mitubag akong ate. Nga confident kayo eh. Basta ako alang kay huna-hunaa sa nagtarong diya. Dili pod siguro mo sakripisyo si sir kung dili tinud-anay iya ha. Basta ikaw ra jud ang makadesisyon ana. Basta good luck kung makauli pa ka nga single dere kung makigbulag ka ana. Then sunod akong gitawagan kay ang college best friend na ako. Unang utana akong best friend nga na feel threatened ka. Mitubag ko nga oo, gwapaha man. Mitubag siya, ex naman kahana niya. Kay nga nung nag-char-char pa sila gihapon, mitubag ko murag naniana siya nga murag murag wala or murag naa isure sa na diha miingon ko nga naglibog ko umiingon siya nga ayaw kalibog diha ang importante in love si Mr. Macho nimo ex na bitaw na past na ba ikaw na present and hopefully ang future laban lang diha bahalag magkinaunsa Uran-uran pud ko nga hinuktok. For the first time gonhon na ko daan ay ha ko nagdesisyon. Og sakalit lang nitingog ang cellphone nako. Notification sa Facebook. Nalisang ko sa notification. Gabriel is in relationship with Mary. Ahak. Gipublic na ni Gabriel among relationship. Na-post po siya sa kong wall nakakita akong mga friends. So may comment sila, Morning nagbulag, for real na ni madam, sana all madam gi-public. Bisag si ate nag-chat na ako. In a relationship na maligi status ni Serbi, Ikaw may nagusob? Mitubag ko nga wala uy. Siya raan nate. Gikilig jud ko sa gihimo ni Gabran. <laughs> Let's check kayo. Hawasan tanang gibati nako nga pagduwa duwa na kong ate, nga pag-change siya po dihoy, feeling gwapa jud ka kung dili ka mag-change status. Sumoto akong gisunod ang giingon sa kong ate. Yates, gikilig akong keks. Pagkahapon ni uli nagdalikyat si Gabriel gadalag makaon. Dako kayo ngisi tawhana. As usual, igat-igat gihapon mi. Mauna jud ni amuha. Kadyo trapod lagi siya kay wala pa sila na human dito. Umingat si Gabriel, nantos ako. Balik Karakonia. I love you. Paggawas niya sa kwarto. Ako siyang itubag Nga, thank you. Nasuko manoon na siya. Umingon siya, Mary, say thank you diha. Nibalik dyan na siya. Yayo siya na kog katawa, abnorm, abnormal jud daw hana. Umingon ko, nga thank you lagi. Then maingon si Gabriel, nga ingon ko nga I love you. Unya, thank you di ay tubag ana. Pag mitubag ko, nga oo, masa pam lain. Then mitubag si Gabriel, nga sa manay, tubaga di hagtarong. Nibalik dyan na siya og gihalog ko. Mura magbata tawhana. Nag I love you na lang ko gawa sa ilong. Kung nasa training center si Gabriel, kay trabaho pod ko. Wala pod ko ni gawas kay hadlok sa COVID. Moli na siya inig paniudtog panihapon. Didto jud nako nakita nga busy jud Asia. Dugay gali pod siya makauli inig gabi. Ug ko siyang gingnan nga dugaya pod mo moli Gabriel. Ikaw may tigpalong og suga nila. Joke rato na ako. Pag mitubag siya, nga napamanggoy lectures bisag gabi na. Trabaho pa man ko love bisag gabi na. Part na jud na mo galing gidalati ka diri aron makasabot kanako. Ug mitubag ko niya, nakasabot man gyud ko nimo. Then mitubag siya nga aw mao ba bantog rag kalit ka nga dili makontak. Ikaw mo'y dili nako masabot. Then mitubag ko na problema jud na. Then one night na event sa training center, gidala ko niya. Medyo naulaw ko kay dili biya na ko field iyang trabaho. Dili kay ko ka-relate. Magali na ako'y dalang dress nga medyo mo bagay sa event nila. Dili baya put ko ganahan nga mukuyog ni Gabriel nga murag katabang niya. For sure mag-abot na jud ming Catherine dito. Past versus present na jud mi. Then mayon si Gabriel nga sexy man kayo atong likod. Kilabtonon jud ni si Gabriel Medyo close man gud ang atubangan sa dress pero medyo open ang likod. Likod ray labanay karong gabihuna. Din ako siyang gingnan nagituyo na para likod ray panuhoton niya. Wala na lang siya ni comment. Nahotdan guro siya words. Imbis pugan ako kong buhok para ma-emphasize jud akong likod, kontra pud ning kabrat. Dili na lang man daw mi mudayon kung dili na ko lugayon akong buhok. Maong nisugot na lang ko. Dayon ay pwesto mi atong table dapit sunahan. Good thing is naapo di ay didto ang mga asawa at tong mga kauban ni Gabral. Naro ko'y makachika-chika. Murag namong tanan akro may uyab pa dito. Lisod pod nga wala man guroy plano si Gabriel makigminyo. Ug wala jud ko na sayop. Katagbo jud among dala ni Catherine. Taas jud bayhana nga bisag naka-heels ko taas gyapon siya nako. Ismail man kay siya nako yate. Magminal di taon ta ni siya araw na ako'y ikarason nga dili ko ganahan niya. Ongoing pa ang program pero ni Sinya Sung Gabriel nga mugawasa. Nanawag manggod akong boy best friend. Morag broken hearted. Tinoodyo ng maayo kay ta mo advice sa uban pero sa tong kaugalingon dili. Yalam-alaman pa intaw na ko tawhan na kay gamaoy man. After sa tawag, mo mubalik noon ko sa venue ug sa dihang nakita man ako si Catherine sa kilid. Ambot ba na unsa ko nga ni duol man ko niya? Hello ma'am. Tawag na ko siya Wala siya ga-expect nga ako maoy malingian niya. Dito bang siya? Oy Mary, ikaw manday na. Asa man siya barel? Mitubag ko nga ito ag sulod. Nalangot ako ipapangutana si Mohaba. I hope dili ka ma-offend. Kung nangutana si Catherine, ngon man na. Huwag ako siyang ingnan, napagyapon kay feelings ni Gabriel. I know ex kaniya. Dugay na nitubag si Catherine, abigali na kog dili siya motubag. Humingan siya. Bilib ko sa kakalma ni Mameri nga nangutanan na ako. Kung kabalo lang siya nga nadakong lalis pa namong Gabriel ang about siya ha. si Catherine, o oh, Mary, In love pa ko sa uyab ni mo karon. Pero kabalo ko sa sakit, dili na ako. Yatis. Medyo nasakitan ko sa tubag niya. Huwag misumpay siya. kung kabalo lang ko nga akong paggawa sa training center mo ay makaguba na mo. Wala lang ta ko ni Dayon. Confident kay ko nga sundan kong Gabriel pero gatuig na lang ko dito. Walay Gabriel nga ni sunod. Huwag masakit, ana. Pagbalik na ako dare, wala na na ako siya naabdan. Nigawa siya dare kay iyaha kang gisundan. Sakit, Mary. Tinood na. Nalipay ko pagkakitag balik ni Gabriel, pero mura gihapon ko gisampalong, nga dili na pareha si Gabriel sa diya. Nana siya laing gusto. Tugay mi Mary pero wala ko niya gisundan pero ikaw nga dali ra kayo niya nakaila. Halos dili na siya mahimutang kung dili ka ka-reply bisag usa. Ang pingi siya Mary. Deserve niya ang tawong kaya siyang higugmaon sa taman. Ako pod may wala katingo. Lalumay. Abi ko sa drama ra mabasa ang mga niadto ba. Naman juday sa tinuod niya kinabuhi Pagbalik na ako kay si Gabriel tuan na sa entrance sa hall. Nagkodol ko siya sa man ko nga nahigugmay. Hiyati na dyan eh. Diningon si Gabriel, dugaya man nimo. Dan mitubag ko nga nakita ming Catherine. Nagtalking mi gamay. Dinanguta na siya, dayon, unsa man. Mitubag ko, ngayon siya, in love daw kayo kanako og duro kog katawa. Tumitubag si Gabriel, nga confident man kayo ta madam. Dayon okay na ta. Gitutukan ako guys si Gabriel at kagwapo sa amaw para sayangan. Unang utan ako niya, anong nagbulag mo? Curious lang jud ko balag sakit dawaton pero tinuod jud nga bagay silang duha. Ito bag si Gabriel, Mary, bisag unsa pa mo komportable sa usag usa kung dili jud kamo ang gihimo sa Ginoo para sa usag usa dili jud kamo sa ulahi ahak tawhana giapil naman si Lord o ako siyang ipangutana kunya wala ka nagmahay nga wala mo nagdayon ito siya nga sa una nagmahay pero karon sakto ra po di ay nga nagbulag ni. Naaman di ay sa puton nga para sa kuwara. Ahak jog tawhana, kangisi tag-ahat. Ako siya gipangutana. Nga no ako man. Ni konot ang iyang agtang. Kung ingon siya, ingon siya ako man. Dapat di ay lain. <laughs> Yanis. Gikilig akong ilok. Kung ako siyang gingnan, Natubagag tarong ba? Umingon si Gabriel. Kaya nga no day, madam. Dili day pwede ikaw. Kulang pa jud ay Mary. Ubitubag ko. Nga dili man. na nagali maong naglibog ko kung tinuod pa ba. Og bisag dugay-dugay na jud guys, dili jud ko makalimot sa iyang gisulti nako aning orasaha. Ingon siya, nga wala man ang takoy gihimong butang para magduda ka. Nganong moabot pa man na. So kadi ay nangita og lain. Akong kinabuhi Mary na adring lugar. Pero nakadesisyon ko nga muhawa kay kabalo ko nga dili jud ka mukuyog nako diri kung hangyoon ti ka nga diri magstay. Wala diri imong kinabuhi dili nimo kaya nga malagyo sa imuhang pamilya. Maong ako mo'y mo adjust para natong Kapila ka nawala. Kalit lang nga dili makontak. Agis akong kahadlok nga mawala na jud ka. Nakadesisyon ko nga magpa-assign sa inyo ha para mas makatuhol ko nimo. Unsa pa may kulang di ay Mary. Ahak Hana. Wala ko katingog jud ayon. Seryoso man kayo ang Gabriel unya kay ako kataw unon manoon. Didto jud ko nakarealize sa tanang kabuang nako. Ako ra juday ang taros aning relasyon namo. Ug tuod man nakailan ako ihang pamilya. Nalipay ko nga dawat ko nila para ni Gabriel. Niuli ming malipayo ni Gabriel. Ngon pa kong ate, nganong mahadlok man ko sa past ni Gabriel nga ako may present niya ug hinaot iyang future. Then pagka December 2020, first birthday sa akong nephew. Naghikay migamay sa balay nilang ate. Among relatives from both sides ni Anto. Bisag ang akong ex to ako yung sa kong kasin ng ilang anak. Og dito na ako na-confirm na wala na juday ko feelings siya. Tinuod juday itong kanta nga, I remember the boy but not the feelings anymore. Civil Rameo kinagdan. Dili na po gusto magdumot sila. I am already happy and blessed to have Gabran. Kaswerte ra sa kicks na ko nga nabot si Gabran. Guwapo, lamiglawas og naay tarong trabaho. Garasya na jud kayo ba. Pero dili jud kilikayan nga naatay mga paryenteng muragyawa. Naman jud nakadare og sulti nako. Ngitay Mary, kumusta naman ka? Naka-move on na ka? Malipayon naman silang Casey. Pertaining to my cousin nga gitraidor ko. Chismosa jud ti ko lang ay. Ulahi goro ni sa balita about namong gabran. Danay miingon, nga naa naman ay uyab si Mary. polis pa daw. Na, kanang pulis nga daghan man nagbabaye makaduhaan jud kaday. Lamiya paon lagi, gabaan jud ko. Motong gipasagdang na lang nako siya eh. Dan mitubag ko, depende ra na sa tawot eh. Kay ngano di ay imong bana polis da ito, na mayiman gihapon. Nasuko manoon siya nako. Bala siya oy. Akong ate katawunon sa akong tubag. Ngano gug hilig siya chismis, himog isyo oy. Abi guro niya dili ko motubag nga best in recitation ko. Lami po biya sa pamati usahay nang makatubag ta. Nalit man ugabot si Gabriel kay na pa siya gitrabaho sa station. Dili pud ko mamugos kay trabaho man. Bantay lang dyan mga chismos sa hainig mo abot na ning laki na ko. Mga 11 kape na ayhan niabot ng Gabriel. Ahak jud sa tao. Nakalimot guro siya nga children's party. Nag black t-shirt ang amaw ahak kalami sa mga bukton. Fit kayo siya na paidugahan nga gauna. Ang ahak kadalag cake, pasip-sip jud kayo. Gashades pang amaw, samot kalami. among mga bisita ang Gabriel mo ay gitanaw. Kisay dili nga late pa, mura pag model galakaw. Except sa gidalang cake ug motor-motor nga regalo. Gisiko ko ni ate nga tagbon si Gabriel pero wala ko nito baga na kayo nagnaong si Gabral mong dili na kinahanglan nga tagbuon pa, kay dili jud na maulaw mo sulod. Akong brother-in-law mo ni tagbo. Kay feeling gwapo man jud ko, gahulat ra kong Gabriel nga mo doon. Pagduol jud sa amaw, nihalog dayon ko eh. Mamatay jud sa kusuya ako mga chismosang pariyente. Magfiesta ming tanan. For sure, mabuang na po na sila libak later. Bahala na sila eh Sumotong gitawag mi nilang mama para mag-picture-picture. Bira ako ang Gabriel para makaapil. Nakita dyan ako siyang nawonga nalipay siya. Umiyan siya. Salamat love. Abi kog tama na putkog tanaw ninyo. Nismal ra ko niya. Kadrama sa mao. Oh. Wala jud guro siya gi expect nga appeal siya na ako. Nakadumdum ka atong panahon nga gikansyawan ko nila kay dapat na adaw tapad nako pag family picture me. And right now, I have Gabriel beside me, and I am happy. Dako kay ngisi ang kagwang while gahawid sa kong hawak. Mora jod og natukan. Si Gabriel nasagol sa tipok sa akong mga igagaw. Actually, napod mi upat kay agaw nga puro pulis so unom sila tanan sa pamilya and hopefully ikapito si Gabriel. Ila days lang tanan maong nagkaklik click tayo. Ako po kay giayog pangutana sa akong mga friends. Mga aha kayo Pagsulti na ko sa sinugdanan na mong Gabriel, bergatla kayo. Taga mo istorya ko sige paniyagit mong sigi mig makasaban. Hugyaw man syud kayo. Dayon bayot, lami jud kayo na no. Bayot day among tawagan kay mga bayot ng migala. Pamitubag ko, unsa pamandi ay. Og doro na silag paniyagit. Dayon dax, mabuang ko sa mga pangutana dyan. Actually, ako na lang mo'y dili paminyo. Abigal mo nga ako mo'y kinaunhan magminyo pero kahugyaw sa panahon kay ako naman nooy naulahi. Umitubag ko, nga Dax Bayot, solira pangagi. Kabuangan dyan ako ng mga friends na ako, durog pangattawa o gipangkilig sila. Igo dyan mga hapon kay nanguli na mo mga bisita except at tong mga naglami pag-inom. Kauban ang Gabriel, Sige nagkatawa ang amaw. Malipayon man kayo. Akong friends kay uli na pod maong nitabang kunuhay na lang kog panghipos. Ubingon akong ate, nga nikalit man og kabutan be. Ahak jud kay ni akong ate. Nitubag ko, na ah, syempre. Then mingon akong ate, pa-impress. Nitubag ko, hilom oy, og duro na siya katawa. Mga 8 kape na na humanog inom silang Gabriel, ng kagwang murag iring na sa kahubog. Makatindog pa man pero murag matumba anytime mao nang gipakatulog na lang ni mama sa kwarto na nako. Nakatrapo ko niya kay bahog ilimnon. Bahala gubog siya, gipaili sa nako kay na. Biyaan jud siya na nako. Sige ra bagtabi na about sa una namong kita. Nagkatawa lang ko kay ako may hubog atong panahon na unya karon kay nabali naman. Damingon siya, Umigali sa akong sakyanan ka ni Tambay at Ulov. Yawit sa hubog, giukasan na nako kay giigang ang amaw. Umitubag ko, nga mao may duol mo ang dito ko. Umitubag siya, nasakto ra imong desisyon, ayaw nagkalitog lakaw ha. Ayate, lisod, kayo ka pangitaon jud. Unang utana ko niya, imo day kong gipangita. Mitubag siya, nga wala ahak jud tawhana. Then mingon siya, nga man akog okay ra ka. Yate, wala manay ka ni uli. Hadlo ko kay basig na kidnap ka. May gali na kontak na ko mong ate. Ayaw na to himo ha. Kung mag-away ta, mabalhin ra ko sa pikas kwarto para dili sa ka makakita na ko. Ahak jud tawhana. Gikilig man noon ko. Leche. Lami din ning hubgon kay honest man kayo. May gali dako-dako akong kama maong nagtapan ni. First time ni Gabriel nga makatulog sa mua Ako biyay mo sulong sila ha. Adlawon, gibati kauwag ni si Gabriel. Naulian og guro pod kay perte namang hikap-hikap. So ang ending, jugjugan sa kadlawong dako. Adlok pa ko nga madunggan mi sa pikas kwarto, maong tinindugay na lang. Wala mi nakaselebrate og Christmas together ni Gabriel kay hang off kay New Year man. Bahinon manggod na sila sa first and second breaker. Nag-video call na lang mi ni Gabriel para murag naarag yapon siya. And during New Year, Gabriel was with us. My heart was so full the time. At pagka February 2021, actually guys, maong nagkiniat ug ato ni Gabriel last year sa training center kay birthday sa Kagwa. So karon nga year na lang namo i-celebrate og sakto iyahang birthday. Nagsorry na ko ni Gabriel about adto. Igo ba nako iyang birthday? Nag-move on pa ko. Since ganahan si Gabriel nga intimate dinner lang, so immediate family ra ang tuwa dito. Nagkiila naman pod nako iyang family, so familiar nako. Nahibulong pa ko that time kay naaman pod silang mama ug papa. Napagali akong ate ug brother-in-law and my nephew. I asked Gabriel about it o gahamaw gitubag kog family na gudaw may. Advance jud kayo tawhana. Super happy si Gabriel kay complete iyang family. Separated ba iyang parents. Naghatag message ang family for him and lastly ako. Yate, dili ko prepared. Ambot unsa kato ako nayama basta sige ra magpangatawa sila. After sa akong speech, kunuhay ni Duol na si Gabriel na ako. He kissed me in front of everyone and to my surprise, ahak kaayo tawhana. Niluhod man na siya. Ahak jud. Nagpropose ang kagawang. Wala ko kasagang sa drama niya. Wala gali ko kasabot sa kong gibate. Ahak jud tawhana. Kay wala na'y drama nga gihimo gidiretso og ingon nga marry me, Mary. Kadumdum lang kog salida nilang Tony og Alex. Dilunta ko muya kay mao trabajud ko mo hila. <laughs> Ahak tawhana. I said my yes to him. Dili na ko ni buhian tawhana. Kaswerte na nako. Na-engage ko atong gabi una pero gi-advance na ni Gabriel ang honeymoon. Mga three weeks naman na mo gihikay mo kasal. Kaya dali-dali jud me kayo. Pero two days before our wedding, nabuang napit ko. Nagduha-duha ko pakasal ni Gibran. Nablo ko nga basig dili siya na ako matagan og anak. Daghan kong nadunggan nga magbulag kay wala yana. Basin ba og biyaan kong Gabriel pagminyo na mi. Napraning kayo ko to the point kay gitawagan ako si Gabriel nga nag-iyak. Giyak rajud ko atong panahon na maong nakamata ko pagkakadlawon nga nagtapad na si Gabriel na ako. Ipangutan ako niya, sa may problema? Kalma ra kay siya nga nangutana na ako. Naunahan jud ko sa mga panghadlok na ko. Kung ako siyang gingnan, pasig biyahan ko mo ba inigdili di ka matagan og anak. Na ako'y pikos. Gi-explain ako ni Gabriel akong sitwasyon. Naminaw ra siya na ako after sa drama ni Ismail Ramantawana. Tumingon siya, ngano di ay, anak di ay akong ni mo. Gipaanakan na ronda di ka, dili na lang di ka pakaslan. Ahak jud tawhana, Mora ko gidunggab. Bitaw no, gabinugo jud kaayo ko. Huwag ko siyang gipangutana, unya kung dili ta magkaanak. Ito bang siya, Didili pod adapt ta og kung dili ka gusto atong uslan atong mga pagumangkon. Daghang pamagi love. Ang importante kuyog ta. Guys. Siguro butaan kay ko sa kong past life maong yatagan ko og tawong parihan ni Gabriel. Dako akong pasalamat nga niabot siya nako. March 2021 gikasal ming Gabriel. Simple, intimate church wedding ang among kasal. Close and immediate family ra ang naa. It was my decision nga simple wedding. Ang importante makasal ko sa taong gihigugma ko o gihigugma ko. And during our vows, I cried. I was able to say my love to Gabriel in front of our family and to our Almighty Father. And I cried even more to Gabriel's vow. I really love this man so much. The ceremony was so solemn, just how we like it. It was also the first time for our family, especially our parents, to know how Gabriel and I meet each other. Nakulo ko sa kabuang na ako. Ahak si Gabriel kay giapil pa man niya except sa mga kabuang namo. And after the wedding, I am officially Mrs. Mary. Inignay recitation, una jud ko matawagan kong alphabetical. And the honeymoon, kabalo na mo sa inahitabo. Kinahimo naman jud na mo, sige pero lahi ra jud ay kung kasal jud mo. Naay extra something. Basta dili ko ka-explain. Dili gali ko ka-explain sa kalangit. Bitaw. Ang importante makagama na me anytime and anywhere. And just last month, another blessing kay. Nasyutan na manday ko daan ni Gabriel wala pamigi kasal. I am three months pregnant. Irregular menstruation manggod ko maong abi ko glayag-layag. Naa naman day ko'y baby nga sulod. Has kang lipaya na mo. Bantog medyo ni dako ko. Habinakog na nambok ako. Wala manggod ko anang morning sickness. Si ate may unang nakabantay nga burus ko. Gikatawan pagali na ako siya. Medyo ni dako manggod daw akong hips. Unexpectedly gihatag ni Lord among gipangayo siya. Umingon si Gabriel nga saktuha ra jud love nga gikasal dayon ta mitubago nga saktuha jud nimo ay mingon si Gabriel nga sakto jud kayo naraba kay gisulti sa diha nga dili ka magminyo kung dili ka maburos maong giayo jud nako di boros naman ka ahak jud kayo ni si Gabriel walay ulaw bisag naa silang ate and now we are happily married ni Gabran with our baby coming in our way. And as I look back, I am so grateful that my ex broke my heart that time. Because her breakup lead me to my husband now. I'm so thankful nga nahubog ko og gakiniat og sakay sa loyo sa sakyanan. Kinsa gyud may expect nga tag iya di ay sakyanan mo ay mabana na ako na broken-hearted ko, naghubog, nakigsex sa stranger na makakniya, nagkitagbalik sa kasal sa kong ate, nagkauyab, nagimot-imot ko, nag-cold war me, na disgrasya ko, nagbalik me, away-away para magtukhangay pagkahuman. Gikasal, o karon, nag-expect, nag-baby. Ubay-ubay naman din hitabo eh, sa Monica, friend. Maong magkatawa ko kung makunahon ako sa tanang kabuhang namo. I know everything was so fast. But what I've learned from our love story is that it is not how long you've been together. It is always the love that you have for each other. It is not the profession. It is the person. Cheating is a choice. It is not based on your work or monthly income. If mag-cheat siya, mag-cheat na siya bisag kinsa pa na siya. I don't know what tomorrow holds for us, but one thing is for sure. I will love Gabriel and our future children until forever. I just realized that everything that happened to me lead me to Gabriel. Isag kapila pa ko nawala sa dalan, but still Gabriel was able to find a way towards me. Unusual man jud among unang panakita, but I will never regret it. Because at the end of the beginning, Gabriel was there. And I am forever thankful for that. To all the listeners, thank you for patiently waiting. I know most of you gikapoy og nilats update na ako, but still, you are listening up to now. Please ayaw na mag-away. Please let us respect each confession kay gihaguan nag-type sa sender. This story was supposedly only about on how Gabriel and I meet. But as times goes by, I decided to share what really happened between our love story. To all the girls, especially the young ones, Ayaw sa mo pagdali o pangitag gabran. Unaha sa ang modules. Maybe years from now, when you are ready, God will make a way for you to find your own gabran. I'm not encouraging everyone to do one-night stand or premarital sex. Always remember that each one of us has a unique love story. Ayaw mo intawon patakag patukhang i-secure sa ang future ninyo. Ako akay nagsugod radyo do ginato. Mopoy story na ako. For those who are broken-hearted right now, that's okay. Remember when Moira said, para dumating yung bago, kailangan mo nang mawala nung dati. Someone who deserves you will come for sure in God's perfect time. And girls, just a reminder – okay raman di ay magduda or magsalos, di lang pud nato palabian. Men have feelings too. Ask them right away. Because a man who truly loves you will never do things that will hurt you. To all the admins, thank you for letting me share our love story. Thank you for having this platform for us to express our feelings. And God bless everyone. P.S. I'm sorry if I can't give our social media accounts because of Gabriel's work. Honestly, Gabriel didn't know that I sent our love story here. I am planning to tell him and let him read this if ma-post na ang last part. Pinout delete my high blood and also sorry if dugay ko update. Gabriel is limiting my screen time sa phone because of my pregnancy. Thank you everyone don't worry on God's perfect time. Thank you, everyone. Don't worry in God's perfect time. Your Gabriel will surely come. Just keep on praying. Prayers really work. Love lots, Mary, ni Gabriel.